prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, začína sa e, po 20. hodine 30. minúte relácia v prvej línii, v rámci ktorej vás pri mikrofóne v tejto chvíli a takisto vlastne aj za technikou e, víta Boris Koroni. E, ako ste si iste mnohí všimli, dnes máme na programe e, dnešného večera tému, e, tak trochu neplánovanie tému e, s takýmto názvom. Martin Urmínsky, obeď systému. Zamerne idem do otáznika na konci vety, lebo tam ten otáznik aj je. Viem si predstaviť, že mnohí poslucháči tam ten otáznik už nemajú. Hm, ja si ho tam dovolím stále nechať. Mnohí veľmi dobre viete, že ide o človeka, ktorý teraz idem trošku eh, na úvod tejto relácie eh, pracovať s faktami. Takže mnohí ste veľmi dobre viete, že ide o človeka, ktorý pracoval u nás eh, v rádiu Slobodný vysielač od januára minulého roka. Začal u nás vysielať svoje pravidelné relácie, jednak teda reláciu Nenásilný antiterorista a potom ešte jednu reláciu, ktorá niesla názov Andragogika, teda vzdelávanie dospelých. Momentálne už našim kolegom nie je, v zmysle teda, že momentálne e, v rádiu nevysiela, e, pretože, a to tiež iste mnohí viete, sa v tejto chvíli nachádza po väzení. Ak mám dobré informácie, tak by som mal nachádzať vo väzení v Leopoldove. E, a v rámci teraz zhrnutia tých úvodných faktov musím povedať, že do väzenia, podľa tých informácií, ktoré mám ja, sa dostal preto, lebo dlhodobo neplatil výživné na svoje tri deti ktoré má momentálne v opatere a vlastne od e, samotného rozvodu má v opatere jeho ex-manželka. Z tohto dôvodu nastúpil, myslím, 8. alebo 9. teraz neviem presne, júla do väzenia. E, avšak ešte deň predtým odvysielal tu u nás v Slobodnom vysielači reláciu nenásilný antiterorista, ktorá niesla tému e, Vaša voľba. Vy rozhodnete, či budem žiť s podtitulom Dnešná relácia bude verejnou spovedou. V rámci tejto relácie Martin vysvetľoval poslucháčom jednak dôvody svojej väzby, ktoré on osobne považuje za protiprávne a okrem toho oznámil poslucháčom nášho rádia aj to, akým spôsobom mieni teraz ďalej naložiť so svojím životom. Nakoľko on osobne tvrdí, že celý vlastne súdny proces, eh, ktorý sa rozbehol po jeho rozvode, bol v podstate zmanipulovaný a vôbec sa neprihliadalo na jeho názor a navyše Keďže súd podľa Martinových tvrdení vôbec nebral do úvahy jeho odmietavý postoj k monetárnemu systému, teda nebral do úvahy jeho odmietavý postoj k peniazom, na základe týchto dôvodov sa náš kolega Martin Urmínsky rozhodol, že začne vo vezení držať hladovku. Teraz ja musím úprimne povedať, že ja naozaj celkom presne teraz neviem povedať, že, že kedy konkrétne je ochotný prestať s ľadovkou, či teda v čase, keď bude vytýčený nový súdny proces, ktorý bude podľa neho spravodlivý, alebo vtedy, keď súd uzná, že Martin odmieta monetárny systém v každom prípade. Tak ako povedal, v spomínanej e, poslednej relácii záleží teraz predovšetkým na našich poslucháčoch, či on bude žiť alebo nie. Fakt je ďalej ten, že Martin drží momentálne ešte stále hladovku, teda o, ak to správne počítam, tak by to už mal byť pomaly mesiac. V týchto chvíľach by sa mal nachádzať vo väzenskej ošetrovni v Leopoldove, pričom jedlo naďalej odmieta a pije len čistú vodu. Uh, on osobne tvrdí, že tento boj nemôže prehrať, pretože ako dodáva, buď skončí na slobode, alebo skončí v nebi vlastne teraz používam via jeho vyjadrenia z, tej predmetnej relácie, ktorú vysielal v dobe, ktorú som tu uviedol v úvode relácie. Tak ak teda tvrdí, že buď skončí na slobode alebo v nebi, tak z tohto jeho tvrdenia je teda zrejme, že buď uh, ho naši poslucháči nejakým spôsobom dostanú z väzenia von, teda skončí na slobode, no alebo v opačnom prípade je rozhodnutý položiť za svoju pravdu život. Potom ako túto reláciu e, odvysielal, aj teda s jeho pohľadom na vec, e, rozbehla sa e, taká spontánna akcia, vlastne petícia na podporu Martina Urmínskeho, a teda práve na jeho spravodlivý proces. Ako sa v tejto petícii konštatuje, ja vám to teraz odcitujem, Martin Urmínsky je ďalšia obeď tohto neľudského systému, bol uväznený pre svoje presvedčenie, podľa ktorého odmieta monetárny systém. V jeho súdnom procese bolo porušených niekoľko článkov Ústavy Slovenskej republiky. Spomeniem napríklad len to, to ďalej citujem z petície, spomeniem napríklad len to, že na základe ústavy nesmie byť nikto stíhaný pre jeho presvedčenie a neboli vypočutí ním navrhovaní svetkovia. Kvôli tomuto nespravodlivému súdnemu procesu sa Martin rozhodol držať hladovku od prvého dňa nástupu do väzby až do úplného konca alebo do obnovenia jeho procesu. Je teda ochotný pre vlastné presvedčenie obetovať dokonca svoj vlastný život. Ako ľuďom, to ďalej čítam z petície, ako ľuďom nám ľudský život nemôže byť ľahostajný, preto som vytvoril petíciu na podporu Martina Urmínskeho v jeho práve na spravodlivý súdny proces. Verím, že aj pre nedostatok času budú pod túto petíciu rýchlo pribúdať podpisy, ktoré potom zašleme ako prílohu ministrovi spravodlivosti pánovi Borecovi v liste so žiadosťou o obnovenie procesu, tentokrát už spravodlivého. Veľká vďaka, že nie ste lahostajní k utrpeniu iného človeka, podpísaný iniciátor petície Radovan Hinek. A teraz ďalšie fakty. Toto bola petícia, čo som vám prečítal, a teraz ďalšie fakty. Túto petíciu podpísalo doteraz e, myslím nejakých 670 ľudí, možno to už je viac, ale zhruba okolo tohto číslo sa to momentálne e, točí, teda nejakých 670 ľudí. No a na záver tohto svojho úvodu teda ešte pridám jeden fakt. V poslednej dobe e, sa stále častejšie začali objavovať na Facebooku výzvy, síce malej, ale vytrvalej skupiny na to, že keďže sme kolegami Martina Urmínskeho, Rádio Slobodný vysielač má povinnosť informovať o jeho prípade. dobre, tak však keď máme povinnosť, tak nech sa páči, tu máte reláciu, ktorú ste si želali. Ja môžem slúbiť len jednu vec dnes v tejto relácii, že sa teda budem držať faktov a nie pocitov a emócií. Pocity a emócie prenechám iným odborníkom z Facebooku, a faktom je to, ak už teda mám hovoriť o faktoch, tak faktom je to, že ja som sa už nemohol nejakým spôsobom ďalej pozerať nečine na to, že istí ľudia na Facebooku začínajú celú Martinovú kauzu stavať do polohy, že pomaly je slobodný vysielač a ľudia v ňom pracujúci zodpovední za to, kde sa dnes a v akom stave sa dnes Martin nachádza. Tak sa pýtam v úvode tejto relácie, že akým spôsobom sme za toto zodpovední my. To my v Slobodnom vysielači sme zodpovední za to, že Martin má tri deti? To my sme zodpovední za to, že na tieto deti neplatil výživné? To my sme zodpovední za to, že sa Martin rozhodol slobodne držať hladovku? Ja neviem, ja sa pýtam, ale ak by náhodou sme za toto zodpovední neboli, tak prečo zrazu máme byť zodpovední za to, že je Martin vo vezení a že drží hladovku? Ak sa mu niečo stane, to naozaj budeme my v slobodnom vysielači zodpovední za to, čo on sám dobrovoľne vykonal? Čím máme byť tu my vinní? Tým, že sme, samozrejme, ja som si to prečítal na Facebooku, my sme vinní momentálne tým, že sme okamžite v momente, ako si to prijala táto úzká skupinka ľudí, lebo naozaj to nie je momentálne nejaká široká skupina, pár jednotlivcov, my sme vinní tým, že v momente, ako si to prialo týchto pár jednotlivcov, uh, že sme okamžite neinformovali o kauze Urmínsky. Týmto je slobodný vysielač momentálne zodpovedný. A No a vlastne už aj túto reláciu, ktorú robíme, tá je už vlastne tiež podľa týchto kritikov po funuse, no ale teda ako blahosklone konštatujú, že teda aspoň niečo robíme. Ja ešte v samotnom úvode vám musím povedať, a ono je to vlastne hrozné zistenie, ale, ale je to pravda, ja vám musím v samotnom úvode relácie povedať jednu vážnu vec, že ja vám vlastne v tejto relácii nemám dokopy čo povedať. A ja totiž to konkrétne ani celkom presne neviem, čo by ste odo mňa asi v tejto chvíli chceli celkom presne počuť. Ja vychádzam z toho, že Martin urobil reláciu, v nej vám vysvetlil všetkým veci zo svojho uhla pohľadu. Pokiaľ ide o jeho listy e, z väzenia, tie sa dnes objavujú na internete. Práve preto, lebo listy, ktoré mi sem prídu, ja dávam ľuďom ďalej do rúk, aby ich preskenovali a aby sa objavili na internete. Ja nepotrebujem byť cenzor, ktorý tie listy niekde schová pod stôl, takže keď tie listy prídu, tak ich dám ľuďom, ktorí ich ďalej preskenujú a zavesia na Facebook, takže evidentne teda máte informácie o tom, ako sa Martinovi momentálne žije vo vezení. To evidentne niektorým z vás nestačí a napriek tomu voláte po potrebe relácie za Martina Urmínského. A ja znova opakujem, že ja neviem, čo by som teraz mal presne urobiť, aby ste boli spokojní mi teraz vy povedzte, že, že budete spokojní, keď tu teraz náhlas prečítam jeho listy z väzenia, alebo čakáte odo mňa viac v tejto chvíli? Ja, ja teda neviem. A, ale možno to konec koncov zistíme z vašich reakcií, možno nám napíšete a zavoláte, ale a, predtým, ako sa pustím do vôbec tejto relácie, chcem povedať jednu dôležitú vec. A, ako ste sa iste dočítali aj na Facebooku, lebo to bolo zverejnené. Mala tu byť so mnou dnes Martinová priateľka Katarína Uhrinová. Uh, ona prejavila sama od seba záujem, že tu dnes chce byť a ja som neurobil nič preto, aby som jej v tomto bránil. Práve naopak, povedal som, keď chcete, fajn. O 19.57, teda krátko pred touto reláciou, mi prišla sms tohto znenia – Rozhodla som sa, že neprídem. Moja odpoveď je, slúbili ste, že prídete, čo sa deje? Katarína mi odpísala, necítim sa na to. Tak som jej ja odpísal a na šírenie petícií po Facebooku sa cítite? Nevadí, čo už. Na to mi ona odpísala, nie, uvedomila som si, ako ste vravel, že bude veľa ľudí počúvať a ja nechcem Maťovi ani jeho rodine ublížiť. A tým, že ho tak veľmi ľúbim, by som v živom vysielaní a nápore poslucháčov mohla povedať veci, ktoré nechcem. Nesúd, lebo budeš súdený. Fakt, nechcem nikomu ublížiť. No a ja som jej na to odpísal jednu vec a chcem vám to prečítať v rámci teda objektivity a faktov. Ja som jej na to odpísal, však fajn. Ja verím, že aj toto je pre vás príučka a že do budúcna budete lepšie zvažovať svoje kroky. Pretože Katarína, ono je to tak, že všetko, čo urobíte, má svoje dôsledky a za všetko, čo konáte, by ste mali byť pripravená niesť zodpovednosť. Facebookový svet je tak úžasne anonymný, nikto tam nemusí niesť zodpovednosť za nič, ale život je o inom. Ja pracujem v rádiu a dnes sa postavím pred ľudí. Nebudem sa skrývať za tú skladku anonymitu Facebooku. Nerobte to do budúcna ani vy. Toto som odpísal Kataríne, ktorá mala byť dnes v relácii, nakoniec nie, lebo sa na ňu necíti. A toto chcem aj na úvod tejto relácie povedať všetkým tým facebookovým bojovníkom. Ak chcete mojich kolegov v Slobodnom vysielači alebo mňa posudzovať, tak nájdite v sebe aspoň toľko elementárnej slušnosti a odvahy, že budeme do budúcna vedieť, kto je ten človek, ktorý nám niektoré veci vyčíta. Neskrývajte sa do budúcna za anonimné niky na Facebooku a prosím vás, vylezte s tou svojou tvárou na povrch, nech vieme, kto ste. Ja som sa pre vás, pred vás v tejto chvíli posadil, volám sa Boris Koróni, môžete si ma pozrieť, môžete si ma vypočuť a stojím si za svojimi názormi, ktoré tu dnes hovorím. Nešírim ich anonimne a beriem za svoje slova zodpovednosť. Ja som sa pred vás posadil hoci som hlboko presvedčený o tom, že, Marti, že, že za Martina a za jeho súčasný svet a stav nenesiem absolútne žiadnu zodpovednosť. Žiadnu, absolútne žiadnu. A absolútne žiadnu zodpovednosť za to, v akom sa nachádza stave, nenesú ani moji kolegovia a ani poslucháči tohto rádia. Na záver tohto úvodu vám chcem povedať jednu, len jednu vec vám, facebookovým bojovníkom tej úzkej skupinke, je ľahké bojovať v anonimnom svete internetu, ale výjsť na povrch so svojou identitou, prísť do rádia, to už je iné kafe. A preto vás chcem naozaj do budúcna poprosiť, keď budete posudzovať mňa alebo mojich kolegov, alebo kohokoľvek iného z tohto rádia, tak vás prosím, nerobte to anonymne na Facebooku, ale nájdite elementárnu odvahu a príďte nám to povedať sem, do tohto rádia. thank you jako když k půlci na dveře zaklepe nezvaný host. Stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minulost. Šaty má ty též, vlasy má ty též a boty kožené. Pomalu kulhavě za tebou pajdá, až tě dožene a řekne, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. V kapse máš kapesní, který si před léty zavázal na uzel. Dávno si zapomněl to, co si koupit měl v samoobsluze. Všechno, co jsi po cestě postrácel, zmizelo jak vlaky na trati ta holka nese to v batohu na zádech, ale nevrátí, jen říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Stromy jsou vyšší a tráva je nižší a na louce roste pír. Červené tramvaje jedoucí do Kunčic svítí jak pionýr. Jenom ta tvá pyšná hlava ti nakonec zůstala naší. Průvočí, kteří tě vozili před léty, dávno nežijí. Tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš rostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé, hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš si mě zvaš, pozval z mne dál, teď už mě znáš, jsem tvoje minulost. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu v prvej línii dnes o Martinovi Urmínskom, o tom, či je to bojovník za lepší svet, alebo obeď systému, alebo proste len človek, ktorému uh, tieto privlastky nepatria. A mail od Miroslava cez pesničku prišiel takýto. Ja som sa dnes tešil na reláciu o Martinovi a takto blbo to dopadlo. V relácii čudo vystúpila a tu zrazu už odmietla Katarína. A takto hlúpo? To sa nerobí. Ale všetci občasne robíme chyby a nepochopiteľné veci. Čo už? A o čom teraz bude akože relácia Boris? Ty si už povedal všetko a čo teraz tie dve hodiny? No, ešte predsa len je potreba čo si povedať, mám tu čo si pripravené, aj keď teda ja osobne neviem, viete, že to, čo som povedal aj v úvode, ja neviem, čo mám dnes hovoriť, ja neviem, čo si dnes ľudia žiadate, čo chcete počuť o kauze Martina Ormínskeho, neviem, neviem, ale sú veci, ktoré ešte chcem povedať. A opäť chcem pred vás predstúpiť ako ten, ktorý má svoju tvár, svoje meno a stojí si za svojimi názormi a nesie si za ne zodpovednosť. A otázka poslucháčov znela, teda tých bojovníkov na Facebooku. A prečo sme odmietli o Martinovi robiť okamžite relácie, keď si to oni prijali. Ja teraz poviem za seba, nebudem hovoriť za svojich kolegov, ale poviem vám za seba niekoľko dôvodov, ktoré ma k tomu viedli. Poprvé, uh, samotný Martin, uh, počkajte, ja si to aj hneď nájdem, aby som aby som netrepal, aby som nehovoril veci, ktoré nie sú pravda, ale musíte mi dať chvíľku času, lebo som to už medzi tým zavrel. Samotný Martin totiž to napísal uh, list z väzenia. Ja vám teraz chcem tam jednu časť prečítať. Uh, napísal list, on ich napísal samozrejme viac, ale v liste číslo 16 uh, sa nachádza aj takáto, také, takéto konštatovanie. A človeka nemožno nútiť do ničoho, pardon, slobodného človeka. Zotročeného človeka môžete nútiť do všetkého. Chodiť do práce, platiť dane, poistky, poplatky. A zakážete mu spievať po 22. alebo aj chodiť do lesa či na huby. Toto napísal Martin. Znova opakujem, aby to bolo jasné. Človeka nemožno nútiť do ničoho. Pardon, slobodného človeka. Zotročeného človeka môžete nútiť do všetkého. Tak. Takže Martin vlastne vo svojom liste tvrdí, že človek, ktorý je slobodný, nerobí to, čo mu iní prikážu, ale to, čo sám považuje za potrebné, dôležité a čo mu káže svedomie. Ak by som sa teda mal držať tejto Martinovej teórie, doslovne, a týchto jeho myšlienok, tak sa pýtam facebookových bojovníkov, prečo vám teda vadí, že sa moji kolegovia a ja, že sme sa ako slobodní ľudia, podľa, tej, podľa tej, e, toho konštatovania, ktoré som vám prečítal z Martinovho listu, čo vám teda vadí na tom, že sme sa ja a moji kolegovia rozhodli ako slobodní ľudia dobrovoľne na základe našich vedomostí, skúseností a presvedčenia, že sme sa rozhodli slobodne nevenovať kauze Martin Urmínsky. Prečo s tým máte niektorí z vás problém? Veď vám Martin v listoch, ktoré tak radi čítate a ktorými sa mnohí inšpirujete, veď vám Martin v listoch tvrdí, že slobodného človeka nemožno nútiť do ničoho. Prečo ste nás teda niektorí z vás svojimi klamlivými výrokmi na, klamlivými výrokmi na Facebooku nútili robiť túto reláciu? Povedzte mi vy, ako to teda je. Je to tak, že Martin sa môže rozhodovať autonómne, slobodne, on môže robiť to, čo uzná za vhodné, v jeho, prípade, v jeho prípade to vy považujete za cnosť, ale nám rovnaké právo neprislúcha. Martin sa môže rozhodovať tak, ako mu káže jeho svedomie a moji kolegovia a ja nie? My vás musíme na slovo počúvať? Znova vám opakuje, Martin v liste tvrdí, že takto sa správajú otroci, respektíve ľudia neslobodní, ktorí robia to, čo im iní prikážu. Fajn, tak teda sme neslobodní ľudia, keď sme vypočuli vaše volanie po tom, že chcete túto reláciu. Lebo keby sme sa držali Martinovho listu, že slobodní ľudia robia len to, čo chcú, tak ani ja, ani Peter Kršiak, ani žiaden iný redaktor momentálne v tomto rádiu nemal chuť túto reláciu robiť. Ale ste nás prinútili. A pri Martinovi je to cnosť, pri nás je to podlosť. Už to nejako budeme musieť prežiť. To bol prvý dôvod, prečo sme sa rozhodli, že tému o Martinovi robiť nebudeme. Ďalší dôvod, môj osobný. Či už sa vám to páči alebo nie, niektorí vážení poslucháči, ja sa nestotožňujem s neplatením alimentov, respektíve výživného. Respektíve, ak niekto nemá peniaze, tak v tom mojom svete, ktorý ja vyznávam a mám naň právo rovnako ako Martin, tak v tomto mojom svete, keď niekto nemá peniaze, tak by mal svojim deťom zabezpečiť aspoň jedlo, ošatenie a iné dôležité veci k životu, ktoré tieto deti potrebujú. Ja som sa Martina pýtal, lebo my sme totiž to, je tiež jedna z vecí, ktorú vy neviete mnohí, ale my sme s Martinom o tomto často viedli debatu. A ja som sa Martina teda pýtal, že keď eh, teda neplatí peniaze na svoje deti, že či teda im poslal, ja neviem, zavozík jedla každý mesiac ošatenia a iných dôležitých vecí pre život. A pýtal som sa, či to robil každý mesiac pravidelne, keď teda odmieta peniaze. Odpoveď od neho znela nie. Keď som si pozrel nejaké veci, čo tvrdil pred súdom, tak pred súdom tvrdil, že naučil svojich synov chytať ryby, poznávať huby, rastliny, plody a to im môže zabezpečiť potravu na celý život. Toto tvrdí Martin. A teraz, či sa vám to páči, niektorí vážení poslucháči alebo nie, ale ja osobne, ja, Boris Koroni, sa s týmto nestotožňujem. Ja nevyznávam túto Martinovú teóriu. Ja si nemyslím, že lovenie rýb, zbieranie hríbov a poznávanie rastlín zabezpečí deťom potravu na celý život pretože som tak hlúpy, že sa proste zamýšľam aj nad tým, že čo v prípade, keď dieťa ochorie a treba zaplatiť za doktora, keď ho proste boli zub, a treba zablombovať zub. To majú tie deti do zubárovi za košik hríbov. A v zime, keď hríby nerastú, majú ísť hľadať hríby ako maruška do lesa? Alebo vysekať niekde v čase, keď je vyučovanie, ísť vysekať do ľadu dieru, aby vylovili nejaké ryby? A opakujem znova, ja som sa s týmto náhľadom Martinovým na svet nikdy nestotožňoval a jednoducho sa s ním nestotožňujem. A toto je jeden tiež dôvodov, prečo som jednoducho nechcel robiť reláciu o ňom, lebo proste v, tej, v tieto veci, ktoré tvrdí, neverím. Vám sa to môže nepáčiť, ale ja, Boris Koroni, v tieto jeho tvrdenia neverím. A najhoršie je na tom to, že ja si osobne myslím a som o tom hlboko presvedčený, že táto jeho teória s ktorou ja sa nestotožňujem, že táto jeho teória v prvom rade poškodzuje bezbraných, teda deti. A odmietam Martina v tejto filozofii podporovať. Ďalší dôvod, prečo som nechcel túto reláciu robiť, je ten, že tvrdím a stojím si za tým, že stav, v ktorom sa dnes Martin nachádza, jednak to, že je vo vezení a jednak to, že drží hladovku, za tento stav nenesiem ani ja, Boris Koroni, ani moji kolegovia pracujúci v Slobodnom vysielači a dokonca ani poslucháči Slobodného vysielača. Absolútne žiadnu zodpovednosť. Všetko, čo Martin urobil, počnúť svojimi deťami a končia s neplatením alimentov, je len a len jeho vedomé a jednostranné rozhodnutie. Ja sa pýtam, prečo by sme my, ľudia pracujúci v Slobodnom vysielači, prečo by naši poslucháči, počúvajúci toto rádio, mali niesť zodpovednosť za tieto Martinové jednostranné dobrovoľné kroky. Ja verím v to, že ktorom deťom sa dopracoval dobrovoľne a verím aj v to, že k odmietnutiu platiť výživné sa tiež dopracoval dobrovoľne, hoci vedel, že je to v rozpore so zákonom. A znova sa pýtam, prečo mám ja, Peter Kršiak, Marian Filo, Veronika Moravcová, Palo Šedivý, Pavel Pakoš, naši poslucháči a ja neviem, ktokoľvek ďalší. Prečo my máme za toto niesť zodpovednosť? Ďalší dôvod, ktorý ma viedol k tomu, že som jednoducho reláciu s Martinom odmietal, je ten, že ani mňa, ani mojich kolegov pri svojich jednostranných rozhodnutiach Martin nepotreboval. Nepotreboval sa pýtať na náš súhlas, či súhlasíme s jeho burcujúcou reláciou, v ktorej sa snažil urobiť zodpovedných našich poslucháčov za jeho život. Nepýtal sa nás na súhlas s touto reláciou. Nepýtal sa nás na to, či súhlasíme s jeho hladovkou alebo nie. Nepýtal sa nás na nič. A teraz ja sa pýtam vás, vážení bojovníci na Facebooku. Prečo sme zrazu my v slobodnom vysielači potrební pri riešení dôsledkov Martinových slobodných osobných rozhodnutí. Na nič sa nás predtým nepýtal, na nič nás názor nepotreboval vedieť, urobil si veci svojvoľne, ale zrazu, keď má nie za to dôsledky svojich osobných rozhodnutí, tak zrazu my máme tu zasahovať. Ďalší dôvod, prečo som sa, odme- som sa rozhodol, že nebudem robiť reláciu s Martinom, je ten, že, a to zase mnohí z vás neviete, Martin prišiel za mnou ku mne domov uh, deň predtým alebo dva dní predtým, ako ho mali zavrieť do väzenia a poprosil ma o takúto vec. Povedal mi všetko, čo sa chystá spraviť, povedal mi, že uh, pôjde do väzenia, že sa tam pôjde prihlásiť dobrovoľne a povedal mi, že sa rozhodol držať hladovku. S čím som ja teda ako nesúhlasil, povedal som mu, že podľa mňa je to hlúposť, ale teda on na tom trval, že tú hladovku držať bude a poprosil ma o takúto vec. Povedal mi, že ja budem z väzenia písať listy a bol by som rád, aby ste to buď ty alebo niekto v rádiu čítali, aby som takýmto spôsobom mohol vyburcovať poslucháčov k tomu, aby ma dostali z väzenia. Martin odo mňa chcel, podľa toho, ako to vidím ja, Boris Koroni, ktorý v tejto chvíli sedí pred vami, vážení poslucháči. Ja to vnímam tak, že Martin týmto odo mňa chcel, aby som poslucháčov slobodného vysielača zmanipuloval. Aby som ich zmanipuloval k tomu, čo si on praje. A ja som toto odmietol urobiť. Ja som Martinovi povedal, že ja takéto veci robiť nebudem. Nebudem čítať listy, nebudem burcovať ľudí slobodného vysielača k tomu, aby ho dostali z väzenia. Nebudem to robiť. Pretože som mu povedal, že nesúhlasím s jeho bojom, nesúhlasím s jeho neplatením výživného, ale zároveň som mu povedal, ja nebudem cenzor a nebudem nikomu v tomto rádiu tieto veci, po ktorých ty voláš brániť. Nebudem to robiť, ale nečakaj to odo mňa. Odmietol som to, pretože to dodnes považujem z Martinovej strany za manipulátorstvo za manipulovanie poslucháčov, aby robili to, čo si on praje. Ja znova opakujem, je to odmietam robiť. Odmietam manipulovať poslucháčov, tak ako si to Martin vymyslí. Prepačte, ale odmietam. Ďalší dôvod, pre ktorý som sa rozhodol túto reláciu o Martinovi nerobiť, hoci ste ma k nej niektorí z vás dokopali. Nerobil som reláciu, alebo nechcel som robiť reláciu Martinovi aj preto, lebo ja som hlboko presvedčený, a opäť je to moja hlboká viera, tak hlboká, akú má momentálne Martin vo vezení. Ja mám tiež takú istú hlbokú vieru a táto moja hlboká viera mi hovorí a som presvedčený o tom, že Martinovi tieto aktivity, ktoré si sám naplánoval a do ktorých zmanipuloval aj niektorých našich poslucháčov, tak mu tieto aktivity momentálne samému viacej škodia ako pomáhajú. A opakujem, je to moja hlboká viera. Ja som hlboko presvedčený o tom, že mu to vytvára zbytočné publikum. Martinovi. A to je podľa mňa zlé. Publikum, ktorého ženie kam si, ja neviem, dostratená k niečomu veľmi zlému. Publikum, z ktorého sa niektorým ľuďom na Facebooku celkom hodí Martina ako obeď. A to opakujem opäť, to je podľa mňa zlé. Ak si vážení poslucháči myslíte, že Martina momentálne obhajujú v jeho krokoch len ľudia s dobrými úmyslami, tak ste naivní. Prepáčte za výraz, ale ste naivní. Martina podporujú v jeho konaní mnohí ľudia, ktorým sa jeho obeď hodí, pretože budú môcť cez neho ukázať na to, aký je tento stav nenormálny, tento systém. Kašlo na to, či on bude niekde hľadovať a čo, kašlo na to, či niekde zomrie, im to ukradnuté, ide o to, aby niekto tu za nich položil obeď. Takí sú to úbožiaci a mnohí z nich ho v tomto podporujú a hecujú. A preto tvrdím, a som o tom hlboko presvedčený, je to moja hlboká viera, že ja nebudem tieto veci podporovať. Nebudem jednoducho tu hecovať situáciu, aby Martin sa dostal do stavu, že možno, že aj v čase, keď by už chcel začať jesť, tak to proste neurobi, lebo títo idioti ho budú proste v tom držať, aby, aby nejedol, aby proste položil obeď za tento nenormálny systém, ja si viem proste predstaviť situáciu, že Martin by možno už dávno bol jedol, keby ste neboli vyhecovali túto situáciu do nenormálna a nehecovali to cez petícia, cez proste z prostosti, ktoré tu šírite na internete. Čo má teraz ten Martin robiť? Čo má robiť, ak sa už aj náhodou rozhodol jesť? Má pred vami, ktorý mu teraz držíte palce, vyzerať ako pokrytec? Ako človek, ktorý tvrdil, že nebude jesť a zrazu sa najedol? Koľký z vás mu to budete vyčítať? Koľký z vás mu poviete, že je obyčajný posero, lebo nedodržal, ne, nedodržal slovo? A ja, a ja tento tlak odmietam, ktorý na neho vyvíjate. Pretože či sa či, či tomu veríte alebo neveríte, mne na rozdiel od vás do toho človeka ide. Ja som tu s ním strávil 2,5 roka, na rozdiel od vás. Alebo 2 roky. Ja ne, a, ja, a ja odmietam proste tieto veci, ktoré ste sa niektorí... Nie, samozrejme nie všetci. A ja rozumiem tomu, že sú medzi vami ľudia, ktorí to proste podporujete len preto, lebo, lebo je vám ho ľúto. Ale tvrdím, že je tam kúpec ľudí, ktorým sa jeho obeď hodí. Pre ich vlastné záujmy. A ja som to odmietol k tomuto proste prispieť. Nechcem to robiť. Ďalší dôvod, pre ktorý som sa rozhodol, že jednoducho nebudem robiť reláciu o Martinovi, je ten, že ja jednoducho odmietam to, aby Martin hodil zodpovednosť za svoj zbabraný život na mojich poslucháčov, na našich poslucháčov, na poslucháčov Slobodného vysielača. To je neprípustné to teraz, to teraz ja môžem spraviť takú vec. Mne to, mne to proste príde, viete, ak mám, ja budem musieť asi dnes používať príklady, aby sme si rozumeli. Keď Martin povie, že vy, teda vy, poslucháči Slobodného vysielača, ste zodpovední za to, či on bude žiť, to ja teraz môžem vyhlásiť, neviem koľko teraz je, teraz je 21.05, to ja teraz môžem vyhlásiť, že ja zajtra o 9. ráno skočím pod vlak, ak mi do rána, do, ja neviem, do 8. nepríde dostatok mailov od vás, poslucháčov, ktorými túto vec vyhovoríte? To budú v takom prípade poslucháči zodpovední za moju smrť? Môžem toto spraviť. Ja mám právo teraz poslucháčov slobodného vysielača zaviazať k tomu, že oni sú zodpovední v konečnom dôsledku za môj osobný život? Môžem, povedzte mi, môžem toto spraviť? Môžem teraz tuto, proste urobiť reláciu o tom, že viete čo, zajtra skáčem pod vlak, ale ak mi nepríde 20 e-mailov od vás, kde mi to vyvrátite, tak ja skáčem pod vlak, lebo som pre vás nedôležitý? Ja si myslím, že toto je proste zbavovanie sa zodpovednosti za svoj osobný svet, za svoj osobný život, za, za všetko, čo má daný človek na, na to na dosah, hádzanie na plecia ľuďom, ktorí s tým nemajú nič spoločné. Toto som Martinovi povedal a toto hovorím v tejto chvíli aj vám. Ďalší dôvod, pre ktorý som sa rozhodol nerobiť reláciu o Martinovi Urmínskom, alebo som ju odmietal. Či sa vám to páči, vážení poslucháči, alebo nie? Ja osobne sa nestotožňujem s Martinovým názorom, že peniaze sú zlo. Ja osobne si myslím, že peniaze sú nejaké, neutrálne, ani dobré, ani zlé že v konečnom dôsledku tomu, či budú peniaze dobré alebo zlé, vdúchnem ducha ja, tým, ako ich používam. Buď tie, te, buď tie peniaze použijem proste na dobrý účel, že vybudujeme rádioslobodný vysielač napríklad, ktoré inak mimochodom, keď sme už pri tom monetárnom systéme, potrebuje asi 8, povedzme 6 až 8 tisíc na svoj chod. A buď teda tie peniaze presmerujeme na dobrý účel, kde ľudia môžu riešiť svoje problémy a bez tých peňazí by sme to proste nezaložili. To by nešlo, to sa nedá. Toto momentálne nejde. A tak teda buď tie peniaze použijeme na dobrý účel a potom sú to dobre vynaložené peniaze, alebo rozumiete tomu dobré peniaze, alebo 6 tisíc, ktoré nám pošlete, použijeme na nákup zbraní. A je na, na šírenie detskej pornografie. A neviem, predstavte si niečo úplne najhoršie, čo si len môžete predstaviť. No ale potom to budú zlé peniaze. Lebo sme tomu dali zlý nádych, tým peniazom použili sme ich na zlé veci znova opakujem, ja sa nestotožňujem s Martinovým názorom, ja opäť opakujem to Boris Koroni, ktorý v tejto chvíli sedí pred vami a rozpráva vám tieto veci, mám svoju tvár, mám svoje meno, vám hovorím, že ja sa nestotožňujem s Martinovým názorom na to, že sú peniaze zlé. Tvrdím a stojím si za svojim názorom, že peniaze sú neutrálne. Sú dobré alebo sú zlé. Ale o tom, aké budú, rozhodujete v konečnom dôsledku vy. Vy. Vy, ktorých máte. Ďalší dôvod, pre ktoré som sa rozhodol túto reláciu nerobiť, je to, že viete, ani neviem, či to povedať, že to bol dôvod, pre ktorý reláciu nerobiť. Možno taká úprimná spoveď teraz z mojej strany pred vami poslucháčmi. Viete mňa, či tomu budete veriť alebo nie, mňa uráža, čo Martin robí. Mňa uráža, že ako redaktor Slobodného vysielača sa správa takýmto pre mňa zbabelým spôsobom. Mňa uráža to, že sa zbavuje zodpovednosti a prehadzuje ju na plecia vás, poslucháčov. Mňa to uráža práve preto, pretože v tomto rádiu sa urobilo za 2,5 roka jeho existencie stovky relácií o tom, kde aj samotný Martin tvrdil, a, a my tiež, že to najdôležitejšie, čo v živote musíte, je prevziať zodpovednosť sami za seba. Že akákoľvek zmena systému musí začínať od zmeny vás samotných jednotlivcov. A, a teraz zrazu proste reálny svet sa ukáže, že jeden z tých redaktorov, ktorý teda toto v reláciách často spomínal, zrazu sa ukáže, že on to sám teda nedodržiava. Ja tým netvrdím a nechcem tvrdiť, že tu sme všetci dokonali a všetci žijeme podľa toho, čo sa tu povie. Ale ak tu teda tvrdíme, že človek by mal niesť zodpovednosť sám za seba a ak teda chce niečo zmeniť, tak začať zmenou sám od seba, tak by sa mal aspoň snažiť k tomu nejakým spôsobom dospieť. A nie urobiť verejný odpočet pred poslucháčmi po takýchto slovách tým, že nakoniec vám v priamom prenose ukáže, ako nie je schopný preziať zodpovednosť sám za seba, ale zviaže so zodpovednosťou za svoj momentálny stav niekoho úplne cudzieho, ktorý s tým nemá nič spoločné. A napokon posledný dôvod, prečo som sa rozhodol, alebo som nechcel túto reláciu robiť, je ten, že ja som, a teraz nevajte sa za mňa, na mňa za to, alebo nehnevajte, ja som nechcel riešiť interné veci, ktoré sa týkajú ľudí, tu pracujúcich, verejne. Ja si osobne myslím, že to, čo tu teraz hovorím, alebo to, čo tu dnes poviem, ja neviem, čo tu vlastne ani poviem, lebo ja ja neviem, čo vás bude zaujímať a či som vôbec schopný vám na to odpovedať, ale ja som si takmer istý tým, že všetko, čo sa tu bude dnes hovoriť, v konečnom dôsledkovi Martinovi len značne príťaží. A mne o to nešlo. Mne nešlo o to príťažiť mu, nešlo, mu o, mne, nešlo mi o to vyťahovať tu interné veci, mne naozaj nešlo o to, aby som z neho robil gaunera, lumpa, ja si to o ňom nemyslím. Ale naopak, ale zároveň tvrdím, že proste som si vedomý toho, že mnohé veci, ktoré vám tu dnes poviem, mu zbytočne príťažia a do toho som nechcel ísť. Toto sú dôvody zhruba, ktoré som vám teraz povedal, ktoré mňa osobne, mňa osobne, keď budete chcieť vedieť dôvody mojich kolegov, tak sa ich na to opýtajte, ale mňa osobne viedli k tomu, prečo som nechcel robiť reláciu o Martinovi Urmínskom ako o obeti tohto systému. Pre mňa za mňa, v tejto chvíli, čo som vám povedal, ma teraz spokojne súďte, či mám na takéto konanie, alebo či som mal na takéto konanie právo, alebo nie. A či na takéto konanie mali právo moji kolegovia. Som samozrejme rád, že môžem vôbec stáť na samozrejmosť trápny rád. Mám samozrejmý deň a niečo o ňom viem, aj on má o mne zbierku dát. Tak pošli mi svoj smiech do vlastných rúk, adresu už vieš, moje meno tiež a budem asi rád. Ja nie som jety zvor, som samozrejmý tvor a samozrejme skúšam žiť. Veď tu sa všetko smie, len samozrejmosť nie, tak pošli ju a rýchlo príď. Tak pošli mi svoj smiech do vlastných rúk, adresu už vieš, moje meno tiež a samozrejme cít. Za samozrejmosť dám aj o sto pokladov, keby len bol nejaký môj. S tobou hlupákov a so zlou náladou, veď je o ňom márny boj. To samozrejme cel, ten trochu rozumel, aj s váma mágiám. To samozrejme vied sa tvorí zvláštny svet, len či ho ešte mám i ja. Tak pošli mi svoj smiech do vlastných či ho ešte mám ja. Tak pošli mi svoj smiech do vlastných rúk. Adresu už vieš, moje meno tiež a budem asi rád. A budem asi rád. A budem asi rád. Dobrý večer. Dnes relácia v prvej línii o kauze Martin Urbinský. V tejto chvíli naozaj len s Borisom Koronin, ktorý sedí za mikrofónom a takisto aj za technikou. Vidím, že mi voláte, píšete maily. Chvíľu ešte počkajte, potom už môžete začať a, aj s nakladaním, aj s neviem čím všetkým, ale ešte chvíľu počkajte, dobre? Chcem ešte jednu vec povedať, lebo doteraz som povedal len dôvody, prečo sme teda túto reláciu, alebo ja prečo som túto reláciu robiť nechcel. Otázka znie, prečo som ju teda nakoniec spravil úprimne, zase za seba hovorím, ja som sa už nemohol proste nečine pozerať na klamstvá, ktoré sa v poslednej dobe začali šíriť e, vďaka pár jednotlivcom na Facebooku a nemohol som sa už ďalej pozerať na to, ako títo ľudia poškodzujú svojimi klamstvami nielen ľudí pracujúcich v slobodnom vysielači, ale v konečnom dôsledku aj celé rádio. Ja som svoj postoj ku kauze Martin Urmínsky aj spolu s kolegom Petrom Kršiakom my sme tento náš postoj oznámili v relácii plánovanie budúcnosti rádia, konkrétne zo dňa 16. júla v závere tejto relácie. Napriek tomu poslucháč ako, ja neviem, napríklad Pavol Babic, ktorý svojim názorom alebo týmto svojim textom zaspamoval celý Facebook a poslal to na neviem koľko. proste kde všade tvrdí, toto. Bohužiaľ Boris Koroni Martina Orminského obvinil, že si išiel držať hladovku do Leopoldova a teraz nemá kto robiť relácie v slobodnom vysielači. Takýto postoj ku kolegovi ukazuje pravú tvár ľudí. Toto napísal e, poslucháži Pavol Babic. A ja teraz k tomu len môžem <laughs> povedať, že ja som nikdy nič takéto nepovedal. Práve naopak, ja som povedal, že práve z tejto veci by som Martina Urmínskeho neobviňoval. Pretože on do väzenia podľa mňa musel ísť, takže aby som ne- nemohol nikdy tvrdiť, že sa tam proste zdekoval, lebo si chce zodýchnuť. Práve naopak som iné veci tvrdil. Keď si dokonca vlastne vypočujete tú spomínanú reláciu z dňa 16.7., teda jej záver, tak zistíte, že či teraz hovorím pravdu alebo klamem. Ale teraz, čo je zaujímavé vlastne, že, že poslucháč Pavol Babic, ktorého som cez Facebook vyzval, aby teda povedal dôkazy, že na základe čoho toto tvrdí, keď som ho teda vyzval k tomu, tak on nemal šan, on no, nemal proste potrebu na to nejakým spôsobom reagovať. Jeho to nezaujíma, on to proste ďalej vešia veselo ďalej. A, a je moje v podstate fuk, či sa míli, či mi zámerne škodí, či tým škodí vysielaču alebo nie hoci keby si vypočul tú reláciu, tak by musel uznať, že ja proste v tejto chvíli naozaj hovorím pravdu, ale zrejme ľudia ako pán Babíc, ako Dalibor, Daliborov Lupták, či Peter Smelík, a možno aj mnohí iní, sa skrátka rozhodli, že nás k tejto relácii dokopu stoj, čo stoj. No a keď to dosiahnu očierňovaním klamstvami, podpasovými údermi, tak to bude vlastne jedlo, oni to zrejme berú tak, že však nech, nech to stojí, čo to stojí, lebo v ich ponímaní zrejme účel svetí prostriedky a tak teda fajn, dobre, však môžete byť spokojní, dosiahli ste, čo ste chceli, je tu teda relácia, po ktorej ste volali a môžeme sa teda venovať kauze Martin Hurmínsky. Aj keď tvrdím, že ja vám k tejto kauze <laughs> vlastne veľa povedať neviem, ale to je jednoducho z dôvodu, ktorý Eh, je celkom ako podľa mňa objektívny. Viete, ja nemám v ruke súdne rozhodnutie, ja som na súdy s Martinom a, a jeho ex-manželkou proste nechodil, ja do týchto vecí naozaj nevidím. A ja sa nemôžem v tejto chvíli rýpať v tom, či to bolo spravodlivé, nespravodlivé, aká bola jeho ex-manželka, aký bol Martin otec, čo jeho deti, ja o tomto neviem nič. Takisto nič ako vy v tejto chvíli. A ja len sa môžem proste pýtať v tejto chvíli nejak otvorené otázky v tejto relácii a môžem aspoň z toho mála informácií, čo mám, vyskladať proste nejakú, nejakú mozaiku. ja som viedol v týchto dňoch e, rozhovor s človekom, ktorý si nežiada byť menovaný. Je to osoba, ktorá je ku kauze Martin Urmínsky má dosť blízko a teda disponuje informáciami, ktoré by sme mohli nazvať pravdivými. Táto osoba mi povedala takú vec, že teda keď som ju vyzývala, aby táto osoba vystúpila v e, tejto relácii, pretože jej e, svedectvo považujem za dôležité, povedala, že, že teda nemá chuť sa do tejto veci nejakým spôsobom ďalej starať. Takže som to vlastne musel rešpektovať a jej identitu nebudem zverejňovať, môžete mi to veriť alebo nemusíte. Táto osoba mi akurát povedala, že za pravdivé možno považovať to, čo sa objavilo na Facebooku od poslucháčky Blanky Hercekovej Žíhovej, ktorá napísala takúto vec na Facebooku. A vyjadrenie, alebo teda skôr otázky k vyjadreniu, ktoré zverejňuje Martinova priateľka. Z dostupných informácií som si poskladala o Martinovej kauze takúto mozaiku, píše poslucháčka. Martin sa v roku 2009 rozviedol, spoločné deti boli zverené do osobnej starostlivosti ich matky, pričom Martin mal na každé dieťa finančne prispievať sumou minimálneho výživného, teda vtedy to bolo okolo 24 eur aj 50 centov. Neplatil. A ani sa o svoje deti osobne nestaral. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa paragrafu 2 písmena C zákon číslo 601 lomeno 2003 zbierky zákonov o životnom minime. Pýta sa poslucháčka, zdá sa vám to nespravodlivé? Mne voči deťom nie. V roku 2011 prebehlo ďalšie súdne konanie o stanovení výšky výživného na jeho deti. Súd mu vtedy vyrúbil súhrnú sumu na tri deti 400 eur. Tu mi žiaľ chýba relevantná informácia, na základe čoho súd stanovil takú výšku výživného. Skutočne súd pochybil, nebral do úvahy všetky skutočnosti. Očakávala som, že bude k dispozícii jasné a konkrétne vyjadrenie, v čom presne súd urobil chybu. Nikde som tieto informácie nenašla. Veľa by objasnilo zverejnenie uznesenia okresného súdu v Piešťanoch a tak ďalej čísla. Martin výživné na svoje deti nadalej neplatil a ani sa o ne osobne nestaral. Tu chcem trošku urobiť uh, stop, alebo teda prerušiť tento jej, uh, tento jej komentár, ktorý pokračuje ďalej a budeme si ho čítať. Z pre mňa dostupných informácií od osoby, ktorá si neželá byť menovaná, som sa dozvedel, že a teraz, bude to tvrdenie proti tvrdeniu, ja žiaľ nemôžem inak, hm, môže s tým niekto nesúhlasiť, ja poviem informáciu tak, ako som ju dostal. Martin Urminský neplatil poriadne ani 24,50 eur na jedno dieťa. Platby nešli pravidelne, boli sporadické, čiže aj za toto mal podmienku, bol s tým problém. A teraz je otázka, ale dobre, však niekto by povedal, že platil, fajn, dobre. Tak je to tvrdenie proti tvrdeniu, nevieme sa dopatrať pravdy, ale musíme ísť ďalej, že kde sa zobralo 400 eur. Podľa informácií, ktoré mám ja, to bolo takto. A súd chcel zistiť, koľko bude teda, alebo chcel určiť, koľko bude Martin platiť na jedno dieťa. Podľa tých mojich informácií sa táto suma vždy vypočítava podľa toho, koľko človek aktuálne zarába, z daňového priznania, zo všetkých možných daných dokladov, ktoré prinesie súdu, aby súd mohol pokiaľ možno čo najspravodlivejšie rozhodnúť o tom, koľko daný človek môže a je schopný platiť na jedno dieťa, aby ho to nejakým spôsobom nezrujnovalo, respektíve, aby mu ostalo aspoň to minimálne, aspoň to životné minimum v najhoršom prípade. No a tu sa dostávame ale k podstate veci. To, čo poslucháči nevedia, mnohí alebo prehliadajú, alebo nechcú vedieť, je to, že Martin Urmínsky sa na súdne konania nedostavoval. Súdne konania podľa informácií, ktoré mám ja, a žiaľ v tejto chvíli mi to nemá kto vyvrátiť, lebo nikto tu nie je, iný, podľa informácií, ktoré mám ja a ktoré teda sa píšu aj v tom súdnom vyjadrení sa Martin dobrovoľne nedostavoval na súdne jednania, kde sa mala určiť výška, pokiaľ možno spravodlivá, výška platenia výživného. Dôvod, ktorý som sa dnes dozvedel, je ten, že Martin argumentoval pred súdom, že v tej dobe bol v Prahe a nemal peniaze na to, aby sa dostavil na súd. Ak sa teda pýtam, človek, ktorý odmieta peniaze a monetárny systém, prečo potrebuje peniaze na to, aby sa dostavil na súd? človek, ktorý odmieta peniaze, by hádam mal mať v talóne nejaké alternatívne riešenia prepravy, keď už teda vyznáva tieto hodnoty. A niekto s tým môžete súhlasiť, niekto nie. Martin ako dôvod uviedol, že sa na súd nemôže dostaviť preto, lebo nemá peniaze. Tie peniaze, ktoré tak veľmi odmieta. Takže sa na súd nedostavil, podľa tých informácií, ktoré mám dvakrát, neviem aká je pravda, tieto informácie mám ja, že sa nedostavil na súd dvakrát, a teda súd rozhodol v jeho neprítomnosti. A ja teraz by som urobil takú jednu vec, že no, aby ja som tu nehovoril veci, ktoré možno sú úplne inak a nepravda, e, ja skúsim teraz zavolať jednému človeku, ktorého by ste mohli aj poznať. A tá pani sa volá Eva Bartošová, ona u nás kedysi robila aj e, nejaké relácie. A ona je, ona je mediátorka, čiže ona rieši také veci presne, že keď sa dvaja ľudia rozvádzajú a keď treba určiť nejakú výšku výživného a podobné veci, tak ona takéto záležitosti rieši. A jej by sme sa teda mohli opýtať na to, že ako to vlastne vyzerá na tom súde, lebo tam, tam často teraz padajú také, také vyjadrenia aj poslucháčov, že však, ak by som to mal tak povedať, e, jednoducho, že hovoria tí poslucháči, že, že súd si to pomaly nejakým spôsobom, že vycúcal z prsta tých 400 eur, že to je proste nejaká zvláštna suma, a nikto nevie, ako sa kde súd dopracoval, tak by sme sa skúsili teda spojiť s Evou Bartošovou, ktorá mi teda slúbila, že v tejto dobe by mohla byť na telefónnej linke a mohli by sme sa jej popýtať teda, ako to vyzerá v prípade takýchto záležitostí. Myslím, že ju už máme na, počkajte, telefónnej linke, ja ju prepnem do vysielania. Evička, počujeme sa? Si na telefóne? Áno, počujeme sa. No, výborne. Pekný večer. Pekný večer aj tebe. Evu Bartošovu mnohí poslucháči poznáte z relácie Biela skrinka, ktorú pre nás robila. Ono sa aj blízka na Pomerne také... slabo ťa počujem. Áno, stále slabo. A je to teraz už lepšie? No. Je to lepšie? Či ani nie? Slabo, no, no počúvam, počúvam. No dobre, e, my máme takýto problém... úplného ticha, áno. No, e, my máme, Eva, taký problém, že, že e, riešime tú kauzu Martin Urminský, proste kauzu, kedy otec troch detí neplatil výživné, bolo mu určených pôvodne teda platiť nejakých necelých 30 eur na jedno dieťa. Po asi dvoch rokoch bola táto suma nejakým spôsobom prehodnotená a mal sa dostaviť na súd, aby mu bola určená výška výživného. Ako to prosím ťa funguje v takýchto prípadoch, keď, e, keď sa má určiť výška výživného na jedno dieťa, akým spôsobom sa táto výška určuje na súde? Tak <clears throat> najprv um, trošku obdivujem, aký veľký priestor sa dal um, tomuto prípadu, ale v poriadku. Skúsme pomôcť, hej? skúsme hľadať, ako pomôcť tejto veci, tak aby, aby podľa možnosti um, došlo k nejakej možno dohode, alebo zmieru, alebo vysvetleniu. Mm-hmm. Um, ja nie som právnička, ale právne veci, právne minimum mám za sebou a ak potrebujem, tak sa aj poradím a priznám sa, že som sa v tejto veci trošku prichystala aj sa poradila so svojím advokátom <clears throat> ako mediátorka. Uh, je povinnosťou otca, um, čo sa týka po rozvode, na čas po rozvode, pokiaľ deti boli prisúdené matke, platiť vyživné. Pokiaľ nedošlo k striedavej, tri veci sú povinné takto zo zákona e, po rozhode. Výška vyživného, často styku a zverenie detí do výchovy. Tu bolo určené, že deti boli zverené matke, Často styku nepoznám a výška vyživného bola určená, pokiaľ viem, minimum. To je minimum, ktoré platí aj bezdomovec. Mm-hmm. Čiže tento, tých 30 eur necelých, alebo teraz to už aj 30 eur, musí platiť každý, hej? To sa vypočítava, dnes je to necelých 30 eur na jedno dieťa. No Hej, dobre. Ale a... mám prípady, že platia aj 130, 170, 80 Jasné. eur. Áno, to je povinnosť zo zákona. Áno. Dobre, ale no- povedzme, no... že e, niekto tvrdí, že Martin ani toto poriadne neplatil, niekto, že platil, tak správame tak, že toto platil, ale potom prišlo k tomu, že teda súd mal tak znova... Ur... Platil alebo neplatil? No, ja mám informáciu, že to nebolo poriadne platenie, kto si iný tvrdí, že bolo. No tak to je tvrdenie proti tvrdeniu a my dvaja v tejto chvíli nerozlúskneme kde je pravda, vieš. Tak ako tu sa, to dozadu, môžeme, môžeme, to, môžeme to tu riešiť, ale my dvaja v tejto ano? chvíli pravdu nezistíme. Ano? Takže, ale, ale potom, ako to píše aj poslucháčka, v 2000, počkaj chvíľu, v 2011 prebehlo ďalšie súdne konanie o stanovení ano? výšky výživného na jeho deti. To je čo? To, ako to, čo, čo to má? Však už dostal tých 30 eur na jedno dieťa. Prečo znova nejaké prehodnocovanie výšky výživného? Tomu nerozumiem. Tak ja som pochopila, že neplatil Um, matka môže požiadať, uh, samozrejme, žiadala peniaze sa vytýčia k istému dátumu, ktoré má previesť na účet uh, matke a tak ďalej. Učie sa na každé dieťa, môže to byť iná suma. Po tom období, keď súd um, rozhodol, ako rozhodol, a počula som, aj čítala som, že sa vlastne nedostával Martin Minsky na súdne pojednávanie, nekomunikoval, odmietal mm, vlastne komunikovať so súdom, odmietal komunikovať s mm, manželkou svojich, e, teda s matkou svojich detí e, mm, súd môže rozhodnúť, aj bez jeho prítomnosti. Uh-huh. A keďže nepoznám, nemám naštudované do podrobného prípada, predpokladám to uznesenie, e, proste dá sa k nemu úplne ako dostať, tak e, súd môže rozhodnúť e, o tej výške aj tak, že napríklad čo predpokladám, že mohlo byť v jeho prípade, vychádza z sumy, ktorú mohol zarobiť a nezarábal. To znamená, že napríklad mohol pracovať niekde, kde odmietol pracovať z nejakých subjektívnych dôvodov a ak mm, nemal prácu, nesnažil sa e, proste tú prácu získať, súd mu mohol uložiť aj takúto sumu dohromady, ktorá tvorila 400 eur, napríklad na jedno dieťa 70, na druhé 130 a na tretie 100 eur mesačne mm. Bola šanca, že keby sa Martin na toto súdne pojednávanie dostavil, že by bol dostal v konečnom dôsledku nižšiu sumu výživného? Je možné, je možné. Je. Ja, ja som presvedčená, že je to možné. No ale pokiaľ som dobre rozumela, tak nekomunikoval a mm, v podstate... Nie, no, vlastne, to, to je pravda. To, to, to, neprispieval celé obdobie ani jedným euro, keď no, dobre je pochopila. pravdivá informácia je tá, že Martin sa naozaj na súd nedostavoval. Teda naozaj tam nechodil. Uh-huh. Už tej mojej informácie minimálne teda dvakrát sa ospravedlnil z dôvodu, že nemá peniaze na to, aby sa dostavil na súd. A, uh-huh. takže, takže naozaj reálne na súde nebol. A, v takýchto prípadoch teda súd musí rozhodnúť aj v jeho neprítomnosti. Dobre to chápem? Um, takto. Martin sa mohol s manželkou dohodnúť mimosúdne. Uh-huh. Mhm. Napríklad mimosúdne a podať súdu návrh na to, že by súd prijal zmier. Uh-huh. To znamená, že dohodli sa na výške výživného, ano. na výživnom pre dieťa, prvé, druhé, tretie. Um, súd by nešiel po tejto veci, pokiaľ by sa manželka nedožadovala proste súd, pokiaľ mne informácie, e, pokiaľ moje informácie šajú. Jednoducho, hm. toto bolo konané na podnet ex-manželky. Áno? Pretože on neplatil. Čiže povedzme takto, že tie deti splodil, po istom období sa rozviedol, mm-hmm. ale to, čo náš zákon ukladá, vyžovacú povinnosť si neplnil ani len tú minimálnu sumu. Čiže... No, tú minimálnu sumu podľa iných tvrdení teda si platil, tak, tak berme to tak, že, že nevieme v tejto chvíli, ako to bolo. Niekto tvrdí áno, ano. niekto tvrdí nie, ale v každom prípade pravda to dnes... Sú o tom fakty, sú Dobre. o tom doklady, či platil alebo neplatil, ale túto sumu sa dožadovala um, manželka od neho dostať. Áno, povedzme to tých, takto. Tých 400 eur? Uh, mohla žiadať aj viac. Mohla hmm. mať vedomosť o tom, že napríklad mohol zarábať, poviem, tzv. čierne peniaze. Dobre, a môže sa stať situácia, počuje Eva, môže sa stať situácia, že človeku, teraz vymyslím to, vymyslím príklad, že človeku, ktorý zarába 500 eur, uloží súd platiť výživné 400 eur. Môže sa stať takáto situácia? Eh, musím mu nechať minimálny, minimálnu výšku 198,90 centov, myslím. Čiže 200 eur musí súd prihľadať na to, že minimálne tých 200 eur mu musí, mu musí na nechať. Na existenciu, áno, na zaplatenie seba, priateľke, byt a tak ďalej. Mhm. Čiže, čiže dalo by sa to skonštatovať teraz tak, že keby Martin pokiaľ komunikoval, komunikoval so súdmi, prišiel, tak minimálne 200 eur vo vrecku mu ostane. Hej? Áno. Z toho, čo áno, momentálne v tej dobe vyšiel, zarábal. By sa obhájil, pokiaľ by sa obhájil. Ale mm, ja poviem, že aj z tej morálnej stránky proste Ehm, nie je problém nič zlom, ale že narobiť deti, ale proste o tie deti sa aj postarať, dať im proste, <clears throat> to sú maloleté deti, ktoré nechodia zarábať. Tá manželka, tá ex-manželka sa právom dožadovala, aby jej prispel na tú výživu, či mali vyrastať e, na vzduchu, na vode alebo na čom. Martin, Ej, to je, ja to osobne považujem za také pomerne nezodpovedné, vysoko nezodpovedné. Uh, Martin tvrdil, že uh, teda on tie peniaze, takto on, to sú dve veci, veci. Mám, mám pocit, že sa tu aj pletú dve veci zároveň a že v tom ani ľudia, ktorí tú petíciu vymysleli, nemajú celkom jasno. Že no. jednak vec, jedna vec sa vpletie to, že Martin teraz žiada spravodlivý súdny proces, čo je t- trošku to zvláštne, že chce, že chce no. spravodlivý súdny proces, keďže pre ten, na ten predtým sa sám nedostavoval, tak dnes volá pre, po spravodlivom. Verme, že teda no, na moment, no, ten... Moment, moment, mal 15 dní na odvolanie, mohol sa odvolať keď neprijal to rozhodnutie súdu, mal tam 15-dňovú lehotu, mohol kľudne podať odvolanie, mohol si prenajať advokáta alebo hľadať nejakého dobrovoľníka advokáta alebo nejakého človeka s právnym vzdelaním a mohol ho požiadať, aby ho zastupoval. Ale on vlastne neurobil ani jedno, ani druhé, ani tretie a teraz ako odpustíte, ale čo na seba upozorňuje. A, a, a, a počkala, a čo ak mal zástupcu? Mohol mať aj svojho zástupcu, nie? Na súde. Či je z tohto jasné, že no, nemal? Mohol mať, mohol mať advokáta, mohol mať inú fyzickú osobu, mohol niekoho poveriť, kto by ho bol zastupoval. Ale on to vlastne neurobil, on to ignoroval, mal tam 15-dňovú lehotu, neviem, či vôbec preberal um, rozhodnutia súdu, ale ja proste poviem, že mne to správanie prípada trošku trošku mimo. No, uh, a dosť mimo. Dobre, však Martin volá takto, musíme si to rozčleniť. Jednak, jednu, čo chce Martin jednu vec, je, že volá po spravodlivom súdnom procese, lebo teda tvrdí, že do, na to súdne pojednávanie neboli prizvaní svetkovia, ktorých tam volal on, ktorí by potvrdili, že teda nemá dostatok peňazí, čiže volá po no, spravodlivom súdnom procese Treba ale dodať... Dobre, moment, počkaj, no. Boris, počkaj, Boris, ja ťa zastavím. Bol vôbec on na súde? Najprv posielal svetkov, až potom išiel on? to ja ti, ale ja ti neviem ten... toto povedať. Ja, ja to neviem, Eva, neviem, neviem v tejto ano, chvíli ti ano. tieto veci. Darmo sa ma na ne budeš pýtať, ne, nepoznám ano. tento prípad, neviem. Ano. Ale z toho, čo viem, je to, že eh, volá dnes po spravodlivom súdnom procese, hoci na ten pôvodný nespravodlivý sám nechodil na ten pôvodný. Čiže je to také zvláštne, že dnes chce spravodlivý súdny proces, ale keď mohol, keď mohol no? mať spravodlivý súdny proces, tak sa ho nedo, nezúčastňoval. Uh-huh. Druhá vec, a to si musíme spraviť tomu poriadok, druhá vec, ktorú Martin pred súdom tvrdil je, že on odmieta monetárny systém. On odmieta, on, áno, odmieta peňažný systém, odmieta systém, ktorý stojí na peniazoch. A ano. v podstate sa odvoláva na... Anarchiu, tak v, to, no, ne, počkaj, odvoláva sa na ústavu, ktorá tvrdí, že nikoho nemožno stíhať za jeho presvedčenie a vieru. On tvrdí, ano. že to, že nepoužíva peniaze, respektíve ich nemá rád, je jeho presvedčenie hlboké a jeho hlboká viera. Pýta sa, ano. Mhm. prečo túto vec ano. súd nezobral do úvahy. Neviem, ja nie som všetko ani pán Boh, ale poviem, že na jednej strane je tu aj zákon, je tu ústava, áno, má právo, ale mm, on ako človek nemá len právo, ale má aj povinnosť. Keď tie deti splodil, tak má povinnosť ich živiť, starať sa, šatiť, nakrmiť, kým nebudú dospelé, kým nebudú mať 18 rokov, prípadne 26 rokov, musí. Keď ich na jednej strane splodil a je svojprávny a má všetkých, ako sa povie, pokope, a vie, že tie deti splodil, tak vie, že potrebujú cerusku, vie, že potrebujú toaletný papier, vie, že potrebuje sa najesť v škole, že potrebuje knihu, že potrebuje dokonca aj mobil, že potrebuje cez... On to snad nepoužíval, spýtam sa, keď bol svoj kolega, nepoužíval mobil, nezobral ľavou rukou náhodou nejakú korunu a no, k tomu sa, k tomu sa dostaneme, to bude, to bude druhá vec v tejto relácii, trošku, že trošku prepad, musíme, aj, trošku musíme trošku približiť aj poslucháčom škoda. život Martina Urmínskeho, o tom sa porozprávame samozrejme po pesničke, ale Martin pred súdom tvrdil, že on naučil svoje deti chytať ryby, zbierať hríby, uh-huh. poznávať bylinky a ako tvrdil pred mhm. súdom, toto im zabezpečí doživotnú stravu, respektíve, že vďaka tomuto, čo ich naučil, nebudú hľadovať. A tvrdí... No super, zaujímal by ma názor ich detí. Pokiaľ majú viac ako 12 rokov, súd názor týchto detí vezme na vedomie. Hej, pokiaľ ich fyzický vek je viac ako 12 rokov, neviem, spomínajú sa tam tri deti, ale neviem, akého veku sú, predpokladám, že majú aj 12 rokov, tak bude zaujímavé, čo povedia jeho deti. Ale pokiaľ ich matka si žiada platiť výživné, je to košer. To, čo rozhodol súd, či už okresný alebo krajský, je to košer, že to výživné mal platiť. Pokiaľ on takto protestuje, chcem povedať, či upozorňuje na áno, ten systém, mnohí sme s ním nespokojní, nesúhlasíme s tým alebo oným, ale keď deti odpustie narobil, tak má sa o ne aj postarať. A to, že ich naučil e, hryby zbierať a vozovka hryby chytať, chcela by som počuť, čo by na to povedali jeho deti, či im, či im toto stačí, či sa z tých hrybov najedia a tie ryby, či chodia fakt loviť. Otázka či znie, a ja mu, teraz, ja mu teraz nechcem priťažovať, ale otázka znie, a znova to opakujem, ano? že keď jeho dieťa bude bolieť zub a bude mu ho treba zablombovať, ano. tak sa to bude riešiť rybami, hríbami a bylinkami? Toto je otázka, Aha. ktorú mňa, mňa zaujíma, že ako je toto teda doriešené, lebo ja som sa ho pýtal, že či teda, dobre, fajn, veď to je chválihodné, že odmietaš peniaze výborne, ale že potom treba deťom dať nejakú inú náhradu za to, že jedlo, stravu, teda oblečenie, neviem čo, proste zabezpečiť, potom zabezpečiť lekárov tak, aby to robili pre jeho deti zadarmo alebo nejakým spôsobom. Na to som dostal od neho odpoveď, Ale že... to... nájde nejakého sponzora, alebo sponzorku možno, kto mu to v tej krajnej chvíli zaplatí. Hmm. No, takže, vykuje, takže, možno. takže je to také trošku zvláštne, že keď, a ešte teda tvrdí pred súdom, že, že stačí, že dôležité je proste výchova, že to sú najdôležitejšie veci zo všetkého. No je dôle, áno, Zrejme je dôležitejšie ako, výchova. ako a jedlo. deti, pýtam sa sú u neho? Sú na striedavej Sú, sú takto, takto, stará sa o ne matka, ale Martin žiadal deti do vlastnej opatery, čo mu súd neumožnil. To je jeden z argumentov, ktorý má teda potvrdiť to, že Martin bol poriadny otec a chcel sa o svoje deti starať, ale súd mu v tomto smere nevyhovel ale tam prídu sociálni pracovníci, oni preskúmajú pomery, oni zistia, či otec je schopný Eh, zabezpečiť svoje deti, či už len na víkend alebo dvakrát do mesiaca počas prázdnin veľkých malých prázdnin, počas sviatkov a tak ďalej. Čiže ten ehm, pracovník e, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z oddelenia starostlivosti o rodinu a dieťa, on je ten hlavný, ktorý predkladá súdu argumenty za alebo proti. Čiže súdca na základe až týchto argumentov potom rozhoduje. Dobre. A samozrejme... Ešte jedna otázka na teba. Keď no. teda Martin na to súdne pojednávanie nechodil a teda na základe tohto súd určil výšku výživného jednostranne, ano. pretože Martin sa nedostavil a nemohol k tomu ano. nič povedať, keďže tam fyzicky nebol, lebo nemal peniaze ano. na cestu, tak a keď teda súd rozhodol, že 400, tak vraví, že to bolo v poriadku tým pádom a teraz, že pýtam sa, že dobre, a skade tých 400 eur ide teraz? Skade tých 400 eur, od koho tých 400 eur teraz ide pre Martinové deti? Kto to platí? No, e, nikto to neplatí. Jak nikto? Žiaľ, jeho, e, žiaľ, jeho ex-manželka nedostala nič, Akože ja, nič? Ako, tak, um, A no- nedostáva od štátu tie peniaze teda? Uh, priznám sa, um, na to, aby potrebovala by som eh, vedieť, skôr niekto iný kompetentný by povedal, či, či toto zaplatí štát, mm, pokiaľ je Neviem. No neviem. ja mám, ja mám informáciu Ďalej takú, neviem. ja teda. mám takú informáciu, že to momentálne platí štát, tieto pokiaľ peniaze. Je v base, pravdepodobne. Áno, je v base teraz, a momentálne to vychádza podľa toho uznesenia, ktoré som teda čítal ja, to útržkové, čo tam mám, tie informácie, ano. veľa toho nie je, ale že momentálne má Martin Urmínsky dlžiť štátu 10 tisíc eur. Čiže Aha, čiže to platím ja, ty ano, a my všetci. Áno, my to, my to ktorý, platíme tým, že Martin sa výborne. rozhodol, že nemá rád monetárny systém, tým hodil hmm. zodpovednosť na mňa, na teba, E, tuto, Výborne, takže to je vynikajúce know-how poradiť ďalším oteckom, hej, ktorí odmietajú platiť, že poďte si sadnúť a tí ostatní to za nás zaplatia. Ja si myslím, že to nie je fér. Nie je to fér a je to také správanie skôr trošku, e, poviem, psychicky nezdravé. Dobre, Eva, ďakujem ti v každom človeka, prípade. Neviem, rada by som pomohla, keby sa dalo lepšie. Lepšie by bolo, pokiaľ by požiadal aj tú manželku, aj tie deti o odpustenie, nech sa zamestná, nech vykaše rukavy, nech ide do roboty a nech e, keď nechcem dávať peniaze, tak nech v tých hodnotách im nosí, neviem, už klienti asi nepotrebujú, ale školské potreby, drogeriu, potraviny, proste nech im donesie to, čo tie deti, možno mobil, čo tie deti reálne potrebujú. Ale nech sa, nech sa prizná, nech je chlap a nech zoberie zodpovednosť do svojich rúk, pretože ak tie deti splodil, tak je jeho povinnosťou sa o tie deti aj postarať. Dobre, Eva, ďakujem ti veľmi pekne za tento tvoj názor. To je môj názor. Maj sa pekne, <laughs> ahoj. To, boli, to bola, vážení poslucháči, Eva Bartošová, mediátorka, ktorá sa teda často stretáva s podobnými prípadmi na súdoch a snaží sa nejako ľudí, ktorí majú teda problémy, dva ľudia, manžel s manželkou, alebo teda ex-manžel s ex-manželkou nejakým spôsobom vyriešiť uh, ďalšie záležitosti. Toto bol jej názor, berte alebo nechajte tak. Dáme si teraz pesničku a po pesničke sa pozrieme ďalej, lebo teraz sme riešili len otázku teda súdu. Tu som rovno povedal, že tu v tejto veci ja veľmi nemám čo povedať, pretože ľudia, ktorí by sa k tejto téme mohli vyjadriť, nemali chuť, a ja ich celkom aj chápem, do tejto relácie prísť. To, k čomu sa vyjadriť my už môžeme, lebo sme tu proste s Martinom fungovali 2,5 roka, je to, ako Martin dodržiaval uh, svoje, svoju teóriu o nepoužívaní peňazí. Na to sa pozrieme po pesničke. stratili mnohí len na jednu noc. Lož má krásne nohy a na ne zlatú britvu. Ráno si ich holí a tancuje do rytmu. Lož je pripravená, má všetky naše mená, vraj len na význam slova kladie, ako keď mačka pradie, aj to, čo o nej spievam, je jedna veľká lož. Lož má krásne nohy a hnusne múdru hlavu jak otroka ťa predá za peniaze a slávu. A kým to tebe dôjde, ona zatiaľ pôjde vybrať si tvoj šek. pesničky, lebo čas nás pomaly tlačí. Príjemný dobrý večer, počúvate reláciu v prvej línii. Dnes teda na tému Martin Urmínsky a, na jeho, a bavíme sa o jeho kauze. E, v tej úvodnej časti relácií sme si prešli vlastne tým, prečo ja som bol proste nastavený tak, že o tejto veci nechcem informovať. Vyjadri, povedal som vám svoje dôvody, nakoniec som vám povedal aj dôvod, prečo teda nakoniec o nej predsa len informujem, napriek teda svojej nevôli. E, ďalej sme sa v tej ďalšej časti relácie zaoberali súdnym procesom, do ktorého ako som to niekoľkokrát povedal, ja osobne veľa nevidím. Žiaľ, nemám tie súdne rozhodnutia, nechodil som na súdy, čiže tu ma chytať za slovíčka a presvedčať je úplne zbytočné, pretože e, aby sme v tomto smere boli zorientovaní, museli by tu sedieť v tejto chvíli úplne iní ľudia. Nesedia z dôvodov, ktoré som vám povedal. Ďalšia vec, e, ktorú by, sme, ktorú by sa asi patrilo v tejto relácii rozobrať, je e, vec, na ktorú sa vlastne odvoláva aj tá petícia, ktorá sa momentálne spisuje za Martina. Ja len trošku z nej znova prečítam. Hmm. Martin Urmínsky je ďalšia obeď tohto neludského systému, bol uväznený pre svoje presvedčenie, podľa ktorého odmieta monetárny systém. Takže budeme sa trošku teraz baviť o tom, ako Martin odmieta monetárny systém a teraz sa podržte. Príde prekvapko. Ahoj. Dobrý večer. Ha, kto tu sedí? Norbert Lichtner, vážený poslucháči, zavítal do tejto relácie, čo ma osobne teší, lebo nech to teda nie je len o mojom názore, o tom, čo si myslím ja. Konec koncov mnohí poslucháči písali, keby tu bol Noro Lichtner, ten by to vyriešil hneď, ten by pár slovami povedal, ako to teda celé je a čo <laughs> si o Martinovi myslí. Noro, na úvod, skôr ako budeme pokračovať, čo si myslíš o tejto kauze ty? E, ja o tom e, veľa neviem, ale samozrejme, že o tom viem Chcem pozdraviť poslucháčov. Dávno, dávno sme sa nepočuli. Takto. Ja som, a vlastne aj vy, my sme, my sme o, tomto, o tejto veci vedeli dávno predtým, než e, niektorí šialenci, ktorí tam teraz dneska vykrikujú a neviem, čo robia. Možno to už je vyše roka. Prišiel do rádia a prišiel dopis, a teraz neviem, či zo súdu alebo z prokuratúry, uh-huh. z Piešťam. <clears throat> Pýtali sa, alebo tak ako pracuje to, no ako rob, robil tu relácie, že a, ako to je, že, či rádio zamestnáva, koľko mu platí a neviem čo. A ja som im odpísal pravdu, pretože pravda je taká, že a, ja som <clears throat> vlastne, Martin, keď sem prišiel, a ešte sme hore boli mhm, vlastne. Mm-hmm, áno že by On robil... začal vysielať v januári minulého roka, v 2014. Aj, No to ja neviem, ale mm. ešte sme boli hore, keď prišiel prvýkrát, hej, to len tak, že on, on vlastne prišiel s tým, že by nám prekladal, hej, hej. občas nejaké veci. No a potom e, vlastne mala byť tá nejaká andragogika a z toho potom vznikol ešte ten ďalší, e, ten ďalší program, tá, ten nenásilný antiterorista. A a dokonca ešte aj to bola sranda, to som mu ja zmenil, som mu povedal, že mu to chcel, že na, nenásilný terorista. Hej. <laughs> To nie je dobré, <laughs> musíš byť antiterorista. A to je jedno. No a on, a, ja som sa ho pýtal teda, že akože koľko relácií a čo za to, však my to ako samozrejme ľuďom platíme a on, on odmietol, ako on, že on to bude robiť, proste, že to robí z presvedčenia a on peniaze nechce. Áno, takto to bolo. dokonca, to bolo. Dokonca si pamätám v úvode, ako prišiel za nami, že chce teda robiť v rádiu, tak spomínam si, že chodil stopom do rádia. Pamätáš? Ani, ja, ani teda cesty sme mu neprávali. nič, nič. Nič. A... Nič, nič nedostával. A, a potom ale prestal chodiť stopom <laughs> a e, však tu toto v klube a prespával veci, tu mal vedľa, no, mal no, počkaj, veci prestal pravici. chodiť stopom a začali sme mu preplácať cestovné? Nie? Tak toto bolo. Mm. Dával lístky, nie? Hej, dáva listy. Dáva hej, listy, hej, začali vlastne, sme preplácať hej, tak, cestovné, áno. aby teda si nemíňal hej, to bolo zo svojho, alebo eur, teda hej. nebol, nebol nútený stopovať. A to Takže, sa bavíme o pár, pár eur, ktoré, hej, jasné, ktoré míňal. 10, 15, ale zkrátka skrátka je to ten posun, že počase sme mu už teda začali tie jeho cesty preplácať a problém nastal v tom, že uh, nemal bývanie a začal bývať v podstate v rádiu. No, Spomínaš si na to. Hej, veci tu málo, samozrejme, toto na tej sedačke potom. To je jedno. A jasne, nechali sme ho tú chvíľku, potom už, eh, už sa to eh, ani nedalo. A viem, že ho eh, prichýlila tá jedna naša poslucháčka. No ešte ho predtým prichýlil jeden náš poslucháč, ktorý sem chodí často, Igor. Hej, hej, najskôr Igor. Hej. Bol u Igora dva mesiace a to teraz treba, viete, že teraz zase, akože nie je vzlom, ale keď chcete fakty, tak budete mať fakty, vážení poslucháči. Tak fakt je ten, že Martin, keďže neuznával peniaze a nemal ich rád, jedine teda tie, ktoré sme mu preplácali za cestu, a nemal kde bývať. Tak sa ponúkol jeden z ľudí, ktorí sem často chodia do relácie, že mu teda pomôže na nejaké prechodné obdobie. Z prechodného obdobia boli nakoniec dva mesiace a keď sa pýtam dnes Igora, že či za dve mesiace aspoň raz padla otázka, že počúvaj, treba zaplatiť elektrinu, vodu, plyn, ako ti môžem pomôcť, nikdy táto otázka nebola nastolená zo strany Martina. Martin si žil spôsobom života, že ja nemám rád peniaze, vytvorte mi servis okolo mňa. To znamená, zabezpečte mi strechu nad hlavou, preplácajte mi cesty, a ponúknite ma sem tam cigaretov a dajte mi nejaké tie drobné, aby som si šiel kúpiť jednu buchtu. Ja tým chcem len povedať, ja teraz netvrdím, že týmto spôsobom života míňal šialené eurá, to určite nie. Len tvrdím, že v jeho boji proti monetárnemu systému, ak mám byť diplomatický, nebol celkom dôsledný, pretože na tento svoj boj proti monetárnemu systému zneužíval všetkých ľudí okolo seba. Áno, ja som uh, s ním mal... Uh, no dobre, chcem sa vrátiť k tomu, keď prišiel ten dopis, tak ja som, eh, ja som samozrejme som si s ním sadol, ja som nevedel, že čo je za problém. Uh, a tak mi to vysvetlo, že toho naháňajú kvôli výživnému a neviem čo. A ja som mal naozaj, som mal snovrem, však fajn, dobre, dáme ti ešte nejaký viac relácií a nejakým spôsobom, normálne ti zaplatíme, veď, ako vrajím, sprav si, sprav si živnosť a, a jak ostatní, veď tu robíš iba pár hodín týždenne, ale nejak ti zaplatíme, aby sme to pokryli, aby si nemal problémy No a vtedy on mi povedal, že nie, že on proste bude bojovať proti systému, lebo peniaze a toto a mm. aj na, s týmito peniazmi ja som s ním mal celý čas problém, som sa to s ním chytil x krát za to. A to je vedľajšie, hej. <clears throat> Ale, a, lebo ja som počúval začiatok tejto relácie a v tom máš pravda ako tie peniaze sú naozaj, to sú jak zbranie, hej, ako aj zbranie neutrálna. Proste pokiaľ sa s ňou brániš, alebo si brániš svoje deti, tak je OK, pokiaľ s tým ideš niekoho, ideš tam vykradnúť banku alebo neviem čo, tak samozrejme, že to nejaké, to, aká je zbraň alebo aké sú peniaze z toho robia ľudia, a nie je, že by sami o sebe boli, boli nejakým spôsobom teda zlá vec, lebo bezpeňažný systém, a to si málo kto z vás uvedomuje, a ak ho niekto nastolí a ten, a ten tlak tu je samozrejme, a ide sa na to cez tie a kreditné karty, Eh, ak bude bezpeňažný systém, mm. tak to len budete vidieť, čo je otroctvo, ale nestane sa to z nášho života, ale ako to bude stokrát horšie než toto. Ale to je vedľajšie. No a takže on, eh, on si tento, tento problém nejakým spôsobom, ako povedal, že on si to bude proste riešiť sám a neviem čo. No ale ako je pravda, že niekedy však bol hladný a neviem čo a bolo cigaretu nejakú, mi pobral tu a neviem čo. No tak my sme mu dávali, my traja sme mu zo svojich peniazí občas proste dali uh, nejaké tie drobné, aby mohol uh, sa najesť. Hej. Ale určite sme mu nedávali dostatok ani na bývanie, ani na, uh, ani na tie detská, bohužiaľ. E, A... V tejto, tu, tuto musím jednu vec povedať. Ja som Martinovi v čase, keď už teda, viete, to, to zase musím povedať, bolo už trošku neúnosné, lebo proste tu sa premejú hostia a a bolo naozaj problém, proste keď tu spál na gauči s bosými nohami a okolo neho veci a topánky, tak to bol trošku problém, lebo nerobilo to proste dobrý dojem na tých hostí, tak som povedal, Martin, počúvaj, žiješ tu ako bezdomovec, my ti dáme peniaze na to, aby si si zaplatil normálnu ubytovňu. Choď bývať ako normálny človek niekde. Ja som čakal, že pochopí ten, tuto, tento môj apel tak, že jednoducho nie je dobré, že prespáva v rádiu a, a spí cez deň tuto, kde sa premenú hostia Chápal som, že to pochopí, on mi na to odpovedal, nie, to je v poriadku, ja ako bojujem proti systému. Teda ostal spávať ďalej v rádiu, nerobilo to dobrotu, nakoniec sa teda ponúkol tento Igor, ktorý ho prichýlil na dva mesiace, e, napokon, e, teda po dvoch mesiacoch, už aj jemu teda došla trpezlivosť a povedal, že jednoducho, ako je to problém, lebo vieš, bývame tu dvaja, míňame vodu, elektrínu, neviem čo a, a no, je to problém proste. A... Igor sám nemá na rozdávanie. Ďalšia vec, ktorá je nepríjemná, ale chceli ste túto reláciu, nech sa páči. Martin požiadal niektorých mojich uh, hostí o to, že či by ho neprichýlili. Minimálne jeden príklad určite vám viem povedať a nebudem toho človeka menovať, ale ak mi nebudete veriť a budete na tom trvať, tak ho môžeme osloviť, aby vám to sám povedal. Je to proste nepríjemné. Je nepríjemné, keď Martin oslovuje hosti, ktorí chodia do týchto relácií, že či nemôže u nich prespávať. Aj takáto situácia bola aj to vlastne prispelo k tomu, že som Martinovi ponúkol, počúvaj, prestan túto robiť zo seba blázna, začni normálne fungovať, dáme ti peniaze. E, odmietal to v tej chvíli, potom sa po Igorovi našla dobrá duša v podobe jednej ženy, ktorá ho teda prichýlila a fungoval a dnes to je teda tak, že má povedzme nejaké stabilnejšie bývanie u svojej priateľky, ktorá tu mala dnes byť v relácii, ale nakoniec neprišla. E, my sme mu nejaké peniaze samozrejme dávali, a čo chcem povedať, a to chcem povedať, a posledné dva mesiace sme mu dávali toľko, že by mohol zaplatiť výživné na svoje deti. A pri, hovorím to preto, pretože poslucháčka Blanka sa pýtala ešte na Facebooku takéto veci. SV, vyjadrite sa prosím v relácii, respektíve odpovedzte aj na tieto otázky. Bol SV a Martin v nejakom pracovnoprávnom vzťahu? Odpovedám nie, pretože Martin mal na krku exekútora, akýkoľvek pracovnoprávny vzťah, akákoľvek mzda, ktorý, ktorú by sme mu dali na účet, by mu bola stiahnutá exekútorom. Čiže do tohto sme jednoducho nešli. Ako vám povedal Noro, dávali sme mu peniaze zo svojho respektíve zo svojho. Dávali sme mu peniaze našich poslucháčov. Tých poslucháčov, tie ovce, ktoré žijú na monetárnom systéme, napojení na monetárnom systéme, tieto peniaze sme mu dávali. Ďalej sa pýta poslucháčka, vyplácal SV Martinovi mzdu za vykonanú prácu, nie žiadna pravidelná mzda, to teda nebola. Nie, však odmietol to. Odmietal to, počase nejaké peniaze sme mu proste dávali, ako sme vám hovorili, do Zozojho, posledné dva mesiace to bolo teda aj na zaplatenie výživného. A pýta sa poslucháčka, konkrétna výška Martinovho platu ho nezaujíma, ale pýta sa, že či by mu po zaplatení 400 eur alimentov aspoň 100 eur ostalo, nie, mhm. neostalo by mu. Ale tu chcem dodať, eh, že keby nám bol Martin povedal, lebo aspoň ja tú informáciu nemám, neviem ako Tinoro, či tebe povedal, koľko teda má platiť na deti, lebo ja, ja som túto som, no. informáciu už za 2,5 roka, ako tu bol, nemal. Eh, viem si predstaviť, a túto vec, čo vám hovorím, je blízko realite a pravde, že keby nám bol Martin povedal, počúvajte, potrebujem 400 eur na zaplatenie alimentov pre deti a aspoň, aby mi stovka dve ostali vo vrecku, Jasne. tak s vysokou pravdepodobnosťou si viem predstaviť, že by mu tie dve stovky ostali vo vrecku a zároveň by mohol poslať 400 ja, eur deťom. Ja hovorím, že so 100% pravdepodobnosťou. Tak, no, tak ja som to chcel diplomatickejšie povedať. Aj, nie, Môžeme, že urč, to poviem nie, takisto, že, áno. Však, ale že keby bol to... povedal, že jednoducho chce peniaze aj pre seba, aj pre deti, tak mu tie peniaze dáme. Nakoniec sme mu dávali nejaké peniaze a tie peniaze ale nekončili u jeho detí. Končili kde si inde. Ja som chcel, aby tu dnes bola jeho priateľka, aby nám teda ozrejmila, kde tie peniaze končili. Evidentne u detí nie. A znova opakujem, to boli peniaze, ktoré sme mu dávali my zo svojho. A opakujem to preto, lebo ja si teda vyprosím, aby mňa tu nejaký Pavol Babic a podobní poslucháči po, e, nejakým spôsobom posudzovali, aký ja som kolega, a nejaký, ja neviem, kto tam vypisoval, fuj, za takýchto kolegov sa hambím a nikdy by som ich nechcel. Viete, vy ste taký frajer na internete, na Facebooku, ale vy ste pre neho neurobili absolútne nič. Okrem tých vašich bojov, ktoré teraz vediete na Facebooku, my sme mu reálne dávali peniaze, ktoré on samozrejme najskôr intenzívne odmietal, ale ku koncu už teda neodmietal. A aj ja, aj Norován tu v tejto chvíli hovoríme, že keby bol čestný a povedal by, že chce 400 pre deti a plus 200 pre seba, tak by ich bol býval dostal. Takže vás prosím, neposudujte nás, keď tieto informácie nemáte. No ide o to, že zase, aby aj títo, a títo poslucháči, ja neviem, ako, neviem, o čom sa tu bavíme. Bavíme sa tu o tom, že a Martin si neplnil povinnosť. Hej. Hej, a štát teda zobral mne, tebe a všetkým týmto, týmto bojovníkom, zobral vaše peniaze a dal to, teda, dal to teda tým deťom. A teraz tento a ja som Evu počúval, v tom a pravdu, tento systém je zhnitý, odporný. Je. Ako, ja, ja nebudem sa s nikým o tomto dohadovať, proste pravda je taká. Ale v tomto prípade ten systém z neho láme naše peniaze. Aj, Lebo naše peniaze išli teda fajn pre jeho deti. Ako, však dobre vedia, ako my, aby ešte ten štát nechal tie deti hľadovať, tak to by bolo hrozné. No ale láme z neho naše peniaze. A toto si myslím, že, že je fér. Aj, Lebo ja aj keď neviem e, čo, ale tak tí posluchači, ktorí ma poznajú, vedia, že ako zrovna tie decka, to mám, mám takú slabú stránku na to. A, a ja som toto Martinovi ale od začiatku hovoril. Prvýkrát som sa to dozvedel pred vyššie rokom. X krát ja som do neho bušil. Ako dosť aj nechutne, viete si predstaviť, aký som. A ja som sa ja som sa ho pýtal proste na tie deti a on mi povedal, že tie deti majú všetko, čo potrebujú. A ja mu hovorím, Krucin, ale, <laughs> ale nie od teba. Hej, mm. ty si ich otec. No a a on zase s tými peniazmi a toto, to bolo väčšine, tak e, ja mu hovorím však dobre, veď vieš čo, nedaj tým deťom peniaze, veď ako na čo. Hej? Tak kúp mu košelu, kabát, topánky, zošiť do školy, ja neviem čo. Hej? A, a, a nedávaj im peniaze. A oni majú všetko, čo potrebujú. No, tak s týmto ma odmiel niekoľkokrát. No a Samozrejme, tak ja, ja, tý, ja, som, ja som jedného toho jeho syna tu videla raz, ja aj jeho deti nepoznám, ja nebudem teraz do neho kopať, aby sa on staral o svoje deti, veď ako... Čo mne, a toto vám musím povedať, keby, keby bol na proteste a rozbil policajtovi hlavu, alebo by, by prestal platiť si zdravotné s tým, že proste on sa platí, ale musí si ešte doplácať za lieky a nedostáva takú starostlivosť. Toto sú, tu, v týchto prípadoch a v mnohých x ďalších, ja by som bol prvý, ktorý by toho človeka bránil, ale, ale v tomto prípade ja som, to, ja som to povedal, ja to nebudem robiť, ja som to robil od začiatku. My ti vieme pomôcť, ale keď on, on chce bojovať, no tak vrajím, tak keď chceš ale bojovať, ako ja ti v tomto nebudem pomáhať. Nikdy. A ja mhm. som mu to povedal pred rokom. Hej. Proste on si to vybral ako boj a kto má dve mozgové bunky, tak musí chápať, že fajn, bojujeme proti systému, aj, prečo si to majú odnášať e, nevinné hmm. deti, to je jedna vec. A druhá vec je to, že on je v base a to, že on drží hladovku, hej, tomuto systému nerobí nič. Tento systém sa rehoce. Hej. Keby tu sedel každý deň a robil relácie, nechal si zaplatiť za to, dal svojim deťom niečo a bol by tu stále a bojoval by vlastne tou osvetou ľudí proti systému, lebo to mm. je boj, ktorý my sme tu robili, ne, tak by to bolo tisíckrát osložnejšie, než to, že jeho deti proste nemajú teraz otca, on je v base, teraz hladuje, hladuje možno zomre, stresuje, hej, no. celú zodpovednosť háže na poslucháčov, neviem z akého dôvodu. Hej. Takže ako áno, dá sa bojovať, dá sa bojovať tisícimi spôsobmi, ale toto, čo on robí v mojich očiach, nie je boj proti systému. A Navyše ja chcem jednu vec povedať, ak teda môžem, takú, taký apel smerom k Martinovi, tak ja mu teraz chcem dohovoriť. Tak Martin, ty si tvrdil, že v konečnom dôsledku poslucháči rozhodnú, či budeš žiť. Hm. No ale oni rozhodli. Však keď ty sleduješ, alebo ak sa k tebe dostávajú informácie, čo ti tvoji poslucháči hovoria, tak drvivá väčšina z nich ti hovorí, aby si okamžite prestal s hladovkou. Ak tvrdíš, že oni sú tí, ktorí rozhodujú, prečo teda toto ich vyjadrenie neberieš do úvahy. Keď sú poslucháči tí, ktorí môžu rozhodnúť o tom, či budeš žiť alebo zomrieť, alebo zomrieš, prečo teda neberieš do úvahy hlas väčšiny poslucháčov, ktorí rozhodli, že máš žiť? Alebo to mám chápať tak, že naozaj nejde o poslucháčov, kým nerobia to, čo si si ty vysníval a čo, na čo ich chceš zmanipulovať? Aby písali listy a dostali ťa z väzenia, tak ako si to povedal mne? Ak majú poslucháči rozhodnúť o tebe, tak ti opakujem znova, už rozhodli o tebe a hovoria ti, hovoria ti v dobrom, aby si okamžite prestal s hladovkou. Tak ich prosím ťa počúvni, tú väčšinu poslucháčov, a prestan robiť tieto sprostosti, ktoré nemajú, ako ti to aj Noro povedal, absolútne žiaden význam. Ja chcem povedať týmto poslucháčom a Martinovi tiež, že uh, není Boh na svete, že poslucháči, a môžete si vypisovať petície, koľko chcete, že ho z toho väzenia dostanete von. Dneska, aspoň ja sa na to pozerám tak, a nemusíte so mnou samozrejme súhlasiť, niektoré nebudete. A proste robil, čo robil, rozhodol sa, toto proste s tým systémom, systémom nevykýval, hej. A ak to takto chce brať, lebo bojovať proti monetárnemu systému sa dá 1500 spôsobmi, napríklad každý deň hulákať ľuďom do hlavy, že za každú stovku oni požičiavajú 8, hej, že sú to vymalované peniaze, nech ľudia vedia, že, že tú hodnotu, ten peniaz má len preto, že vy tomu veríte, lebo v skutočnosti nemá ani tú hodnotu na toho papiera, na ktorom je vytlačený. Keby toto vysvetloval ľuďom, tak to povedomie eh, by, eh, by určite eh, to urobí viac, než, než to, čo je. Ja na jeho mieste by som prestal hladovku, ani, nemusí sa ani popôsobiť, nech si odsedí, neviem, rok dostal, alebo koľko. Rok, rok, rok. Nech si to odsedí, hej. nech sa sem vráti, nech si tu sadne za mikrofón, nech sa nechá normálne, proste normálne, nech si to s rádiom urobiť nejakú zmluvu, hej. Nech začne platiť a splácať dlh, <laughs> hej. No. A, v, v, obyvateľom Slovenska, aj daňovým poplatníkom a nech sa začne starať teda o tej svoje veci, deti. A tu nech je teda krucinál každý deň, nech každý deň má reláciu, hej. Nech, nech nerobí nič nič, len sa chystá, nech si sem ťahá eh, hodnotných hostí a nech robí osvetu. Hm. A to bude boj proti systému, hej, ktorý môže robiť úplne, úplne legálne a, a, a jeho deti nemusia, nemusia strádať. A ďalšiu vec, ktorú chcem povedať v tejto súvislosti, aby sme naozaj trošku aj dali veci na poriadok, v e, petícii sa spomína takáto vec, že Martin Urmínsky je ďalšia obeď tohto neludského systému, bol uväznený pre svoje presvedčenie, podľa ktorého odmieta monetárny systém. Teraz prosím vás, ja nechcem zajsť do hlbokej filozofie, ale to, čo je za konštatovanie, že je politický väzeň preto, lebo, lebo odmieta e, nejaký systém a štát ide teraz proti jeho presvedčeniu. Ja sa vás chcem teraz pýtať, predstavte si situáciu, že ja mám hlboké presvedčenie. Ja do rána dospejem k hlbokému presvedčeniu a spýtam sa takúto vec ráno, dospejem k takémuto niečomu, že to kedy nás, prosím vás, režim zmanipuloval až takým strašným spôsobom, že všetci ako také stádo chrústov stojíme na kryžovatke na červenú? Kedy kto toto nehorázne niečo presadil, že my tu máme rešpektovať na kryžovatke červenú farbu ako tú, na ktorú sa stojí. Čo je toto za nehoráznosť, za manipulácia zo strany štátu, ktorý toto od nás vyžaduje? ja na základe tohto sa rozhodnem, viete čo, alebo takto, by to bolo lepšie. Peter Kršiak sa rozhodne, môj kolega, lebo dospel k tomu, že toto je nejaká zvláštnosť, že však to nikdy v živote sa takéto farby nedodržiavali, ľudia nikdy ako blázni nestáli na červenú, tak som sa rozhodne, že viete čo, ja som si povedal, že ja už tento systém chorý nebudem podporovať, ja nebudem ako idiot stáť spolu s ďalším stádom oviec na červenej, ale ja proste na červenú budem chodiť a pre mňa bude stopka zelená. Ja som sa tak rozhodol, je to vlastne moja hlboká viera a moje hlboké presvedčenie a môj spôsob boja proti tomuto nenormálnemu systému. Teraz ho zastaví policajt a povie mu, pán Kršiak, vy ste prešli na červenú. A on povie, no a čo? Ja vám, never, ja vám vaše farby nerešpektujem, mňa vaše farby nezaujímajú, ja tento systém nepodporujem, a nechajte na pokoji, ja si žijem svoju vec a na základe ústavy mi nemôžete hovoriť do, môjho, do mojej viery a môjho presvedčenia. Teraz to má naozaj reálne očakávať, že nedostane pokutu? A môže sa stať, že teda tú pokutu naozaj nezaplatí a, a pán Kršiak skončí nakoniec vo vezení, lebo proste <laughs> nebude platiť pokuty a bude na to kašľať. A vy z neho urobíte niektorý, znova vám smerom sa prihováram teraz facebookovým bojovníkom, vy z neho urobíte politického väzňa? Lebo odmietal chodiť na zelenú a odmietol stáť na červenej? Vy poviete, že no tak pán Kršiak je politický väzeň, lebo, súd, e, lebo, lebo teda súd nerešpektoval jeho vôľu, vieru a presvedčenie hm, chodiť na červenú. Poviete, že je politický väzeň, že to je niečo nehorázne, budete ho podporovať, on začne držať hladovku a vy ho budete v jeho hladovke podporovať, že áno, správne, za, za dobrú vec ti ide, veď sme tu aj tak všetci. A v konečnom dôsledku veď mu pôjde o správnu vec, veď naozaj je úplne jedno, či ideme na zelenú alebo na červenú, nie? Vaše auto sa aj na červenú rozbehne. Prečo to teda dodržiavame? Prečo sme sa rozhodli dodržiavať červenú? Možno práve preto, lebo ak by sme sa rozhodli chodiť na červenú zrazu, tak budú zrážky na cestách, havárie a vyhasnuté ľudské životy. Urobíte z neho politického väzňa, keď z vlastného presvedčenia začne toto nerešpektovať? Je to, je to, to je ukážka jeho frajeriny, že toto bude nerešpektovať, bude nám nakladať nám hlupákom, ktorí na červenej stojíme, lebo sme obete tohto sebadeštruktívneho systému, obete, ktoré sme prijali červenú ako tú, na ktorú sa stojí, bude sa nám smiať a chodiť na červenú to máme vytvoriť svet takýchto dvojakých metrov, kde Martin Urmínsky nemusí platiť výživné a ostatný áno, kde Peter Kršiak nemusí stať na červenej, ale ostatný áno. Povedzte mi vy, bojovníci za Martina Urmínskeho, ako si teda predstavujete svet podľa Martina Urmínskeho a jeho pravidiel? Tak toto dospeje nakoniec, že teda nikto nebudeme nič dodržiavať, lebo vlastne na základe ústavy neviem, akého článku 24 povieme, že proti viere a môjmu presvedčeniu mne nemôžete nič. A keď sa roz, rozhodne strieľať blondiákov, lebo sa mi nepáčia, no tak proste to je moja viera a presvedčenie. Takto to dôjde ďaleko? Ja, ja len proste nechápem, nerozumiem tomu a bol by som rád, keby mi to niekto vysvetlil, ako teda má vyzerať svet podľa Martina Urmínskeho, ktorý dnes mnohí z vás obhajujete. Má to byť svet, kde sa neplatí výživné, kde otcovia, ktorí si urobia dobrovoľne deti a potom odídu od rodiny, majú právo neplatiť peniaze, lebo proste neuznávajú monetárny systém, kde ľudia, ako Peter Kršiak, <laughs> nech mi teda prepáči, že ho teraz spomínam, majú právo chodiť na červenú, lebo je to ich presvedčenie. Povedzte mi, prosím vás, odpoveď na túto moju otázku, ako to teda je. Lebo na ňu odpoveď nemám a zaujíma ma to. Ja neviem, akože, kam, sa, kam sa takýmto spôsobom mienime nakoniec dopracovať k anarchii, k, k svetu bez pravidiel. Je to, je to ukážka zbabelosti, že ľudia si dokážu sami stanoviť hranice, pravidlá? Alebo to je ukážka slobody, ku ktorej človek dospel, že, že dodržiava hranice, ktoré nemusí, že dodržiava pravidlá, na ktorých sa spoločnosť dohodla, lebo to má zrejme nejaký význam. A ja teraz podobne ako Noro netvrdím, že tento systém je úžasný. Keby, keby bol, tak by tu nebol slobodný vysielač, neboli by tu relácia, neboli by tu hostia. Ale Treba si podľa mňa vybrať, že či ideme žiť v totálnej anarchii, alebo ideme meniť tento systém k lepšiemu cez, áno, napríklad aj zodpovednosť k sebe samému a za, za činy, ktoré sme urobili. Tu treba rozoznávať toho, <clears throat> toho kršiaka a, a s týmto Martinom ešte v tom zmysle, že a tam je nejaká, to sú nejaké pravidlá, a, ktoré si a, určila spoločnosť a ten kršiak by ich mal teda dodržiavať, aby neohrozoval cudzie životy. A, o, u Martina, a toto sa možno málo kto uvedomuje, to je morálna zodpovednosť za tie deti. Keby aj ten zákon neexistoval, keby neboli súdy, keby nebolo čo. Hej. Jeho morálna zodpovednosť je, lebo pokiaľ viem, jeho tri deti, ani tých, neviem koľko je, 7-8 miliard ľudí na svete, ktorí dneska žijú, ani jeden sa na svet nepýtal. Takže tí, ktorí ho na svet priviedli, majú za toho človeka, pokiaľ nie je dospelý, nie je schopný sa sám o seba postarať, majú za neho, za neho morálnu zodpovednosť, jak výchovy samozrejme, tak aj o to, aby sa eh, aby o to dieťa bolo postarané. Človek eh, nie je mačka, ktorá za tri mesiace si sama chytá myši, proste o človeka sa treba starať dlhšie. A To je celé. Hej. A chcem sa spýtať, viete vy znova, ktorí teraz stojíte za Martinom, Položili ste si otázku, nech už si teda o jeho ex-manželke myslíte čokoľvek, ale položili ste si otázku, že ak teda Martin neplatil, tak to teda evidentne muselo ostať na jej pleciach? Že je ona v tomto smere absolútne nepodstatná? Je to osoba, ktorá vás nezaujíma? Však to hádam chápete, že, že keď mal platiť peniaze a tie peniaze neplatil, tak musela tie peniaze zháňať ona. To je v poriadku, to, to je normálna vec, že jednoducho však ja neplatím a no deti je postarané, tak ako nám povedal. Ale kto sa o tie deti postaral? No jeho žena. No. Ja, ja ešte budem zlý, lebo viem, že dosť žien uh, eh, <clears throat> kopie za neho, čo je ako v poriadku, ale každej tej jednej ženy uh, sa chcem spýtať, ja nič neodpoveste, zavolajte, veď, uh, kľudne. Uh, čo keby som ja vám narobil tri decka a nechal vás tak a nedal vám ani cent? a nechal vás, aby ste sa o ne starali. Že či aj vtedy, aby som povedal, že to je, ja budem proti proti systému. Či by ste chodili eh, po Facebooku a kde a, a, a, a hovorili, že no, ten Lichtner mi urobil tri deti a vykašľal sa na ne, aj nestará sa, a nezaujíma ho, a z čoho ja ich ošatím, alebo ako im dám najesť, ale on je bojovník a ja som na neho hrdá. Ja by som chcel vidieť každý deň, keď musíš troch chlapcov, troch chlapcov, a ja mám syna, viem, čo to ja sám som bol, a takýchto puberte ako dorost nakrmiť každý boží deň aspoň trikrát ej, a šatiť to a všetko ostatné a školy a neviem čo. Veď, veď sa nad tým zamyslite trošku pre Boha živo. A, a hlavne teraz sa bavím o tých, o tých ženách. Ako mhm. boj proti systému je jedna vec, ale druhá vec je, a to sme tu nieraz hovorili a nie len ja, aj mnohí ostatní moji kolegovia, vrátanie <laughs> toho Martina, že rodina je základ spoločnosti. Hej, a že to, čo sa systém snaží, je tú, tú, tú rodinu a nejakým spôsobom rozbiť. No ale keď si ju rozbijame sami, aj, tak ako, o, o, o čom sa tu vlastne bavíme? Ja, ja toto nechápem. O čom sa... Bavíme sa o troch deťoch. Ja bavíme sa o nezodpovednom otcovi. O ničom inom sa nebavíme. No ono v podstate, keď to celé odseparuješ naozaj od pocitov, emócií, domnienok a bavíš sa len o faktoch, no. tvrdých faktoch, tak fakty sú takéto. Áno. Martin mal dobrovoľne tri deti. Nikto hmm. do toho nenútil, bolo to jeho dobrovoľné rozhodnutie. Rozhodol sa zároveň po druhý krát slobodne, že teda nebude platiť výživné, hm, rozhodol sa tak. Hmm. A teda tretiu vec, ktorú sa slobodne rozhodol, je proste, že bude držať hladovku. To je tiež jeho osobné slobodné rozhodnutie, čiže zhrnieme fakty. Martin má tri deti, neplatil výživné, skončil vo väzení. Toto sú fakty. Toto sú fakty, ktoré sa týkajú tisícov ľudí na tomto Slovensku, ktorí takto konali a skončili presne rovnako. Ja sa len pýtam, či podľa sveta, ktorý vyznáva Martin Urmínsky, máme urobiť dvojaké metre, že jedni budú končiť vo väzení a druhí, ktorí majú skvelú filozofiu ako Martin, nie. A ešte jednu vec a potom dáme pesničku a pôjdeme na poslucháčské otázky. Ešte jednu vec. Uh, keď bavíme sa o tom, že jednoducho áno, tento systém je z mnohých ohľadov skazený, treba na to poukazovať, treba ho, ak sa dá nejakým spôsobom rekonštruovať a nie bojovať s tým, aké to tu je. Ale vždy si treba zvoliť systém, ako proti tomu bojujete a či nenapáchate viacej škôd ako dobrá, tým, aký spôsob boja ste si zvolili. Vám príklad, aby sme sa pochopili. Uh, Anders Bering Breivik bojoval proti imigrácii, v dobe, keď ešte imigranti problémom neboli. Dnes môžeme skonštatovať, že vlastne ten chlap videl bojoval, dopredu. videl dopredu a bojoval za správnu vec. A teraz sa vám, pý, vás pýtam, dá sa za takúto správnu vec bojovať tým, že vystrieľate 70 detí na ostrove? ktoré s tým nič dočinenia nemali, ale on povedal, ale musel som to spraviť, lebo inak by som na to neupozornil. E, je toto spôsob, ako môžete bojovať s týmto ne, ja neviem, neduhom, ako je imigrácia, že máte právo vystrieľať 70 nevinných detí len preto, lebo chcete poukázať na objektívny problém? Má právo Martin iba preto, že chce poukázať po, povedzme na objektívny problém monetárneho systému, s ktorým je iste spojených veľa negatív, má právo na poukazovanie tohto systému obetovať vlastné deti? Nie je to tak, že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhých? kto dal Martinovi právo, aby rozhodol za jeho deti, či oni budú používať peniaze alebo nie. To je jeho osobné rozhodnutie. Ako otec má právo povedať, nie, moje deti nedostanú peniaze, lebo ja som rozhodol, že sú zlé? Navyše, keď on sám túto teóriu v živote nedodržiaval. Je veľmi smutné, že Martin túto teóriu vlastnú v živote často porušoval, ale je hrozné zistenie, že pri deťoch ju dodržoval na 100%. Idem po ulici a vidím pani, pani sa pýta, chlapče, nevieš, kde je realita? Neviem, neviem, milá pani, nepýtajte sa ma, hľadajte si realitu sama. Cítim sa ako vypatlaná muža, zistujem, že aj mne realita ušla. Neostáva mi nič iba kričať halo pani, nájdite si realitu sami. Priznávam, ja som na ohradený potom Nebojím sa teraz, čo bude potom Keď nájdem realitu, čo sa jej spýtam Keď som bol dieťa, prečo sa mi smiali A čo zvuky spáli, keď som bol malý Myslím, tie časy za to stáli A dnes sa cítim ako vypatlaná muža Nečudo, že aj realita ušla Neostáva mi nič iba však áno, si realitu priznávam, ja som na ko- sa z miesta Iba Boh vie, či je to vôbec správna cesta mm, Zbytočne sme sa so starou pani Hnali za niečím, čo nestruje ani A dnes sa cítim ako vypatlaná muža Je mi ľúto, že navždy realita ušla Neostáva mi nič, iba vyčakalo pani Na cik reāli tu sani. posunuli sme sa v podstate by sme v tejto chvíli mali končiť s našou reláciou, ale bolo by to také trošku aj nefér voči poslucháčom, keďže som spomínal, že uh, nech sa teda aj oni vyjadria, hoci teda túto možnosť hojne využívajú aj na Facebooku a v tejto chvíli aj mailami. V prípade, že máte otázku uh, alebo nejaký názor, ktorý chcete možno v tejto relácii vyjadriť, tak nám zatelefonujte na číslo 048 381 0101. V tejto chvíli, chvíli tu sedíme dvaja, Norbert Lichtner a Boris Koroni a bavíme sa o kauze Martin Urmínsky, mm, o vôbec o petícii, ktorá momentálne letí po Slovensku a má takmer 700 podpisov. Máme niekoho na telefónnej linke. Príjemný dobrý večer. A, ahoj Boris, to je Marian Filo. Ahoj Marian. Dobrý večer. Ahoj Nana. No, mňa tak napadlo potom všetkom, čo som počúval, že uh, Martin ako keby trpel takým, ale dnes, dnes je to inak veľmi bežné, akože uh, oddelením slobody od zodpovednosti. Že na jednej strane ako keby chcel nejakú slobodu, čo ja viem, uh, zvoliť si také pravidlá pre platenie či neplatenie výživného, aké sa jemu zapáčia, ale zase nechcel niesť tú e, príslušnú zodpovednosť, ktorá je s tým logická a mala by, pokiaľ by to malo byť spravodlivé, mala by s každou slobodou byť zviazaná nejaká zodpovednosť. No a to, toto je také niečo, čo e, v takej vývinovej psychológii by sme mohli označiť za nejaké pubertálne štádium, čo ja si celkom život pamätám zo svojho vlastného života, že chcel, chcel som mať slobodu robiť to a to a to, ale nechcel som nezodpovednosť za za tie svoje činy, respektíve chcel som si dovoliť kúpiť hento a tamto, ale nechcel e, som si na to sám zarobiť, povedzme, chcel, pýtal som neviem, peniaze od rodičov a tak. Hej, čiže e, také niečo ako keby e, duševné štádium na úrovni puberty, kedy človek alebo teda mladík nechápe, že keď chce A, tak zároveň s tým je zviazané aj to B. No a a príde mi to osobne teda ako celkom nefér, keď e, on akože chce požívať výhody tých slobôd, ale potom tá zodpovednosť ako padá na plecia e, v podstate celej spoločnosti, ale v úšom zmysle tých, čo sú e, bližšie spojení so slobodným vysielačom, respektíve aj vás ako <laughs> otcov zakladateľov, ak to mám tak nazvať. No mňa hlavne, vieš, mrzí, ak mám teda ti na to nejakým spôsobom zareagovať, že týmto svojim konaním, čo sa mu podarilo vyhecovať, ja som teda nebol nadšený z tej relácie, ktorú sa rozhodol urobiť a už teda vôbec som nebol nadšený s tým, čo mi predtým povedal u mňa doma, že čo sa chystá spraviť. Ja som z toho bol nešťastný, chcel som ho toho odhovoriť, snažil som sa mu povedať, že to nie je dobrý, dobrá cesta a urobil ju napriek tomu to, čo mňa vlastne na tomto najviac mrzí, mňa, mne, mne je svojím spôsobom absolútne ukradnuté, čo tu proste nejakí poslucháči, do toho, ktorí do toho ani zamak nevidia, čo tu vypisujú. To je jedno. Ale problém je proste ten, že to, ja neviem, poslankyňa Mezenská tu ide proste vypisovať a ne, ani, ani len netuší, o čom toto presne celé je. Zrazu to proste preberú v nejakom, ja neviem, denníku, ktorý číta, ja neviem, koľko ľudí a zase je proste ten slobodný vysielač, rádio, bláznov, že, že, že toto sú presne tie veci, ktoré, kedy my naozaj toto nepotrebujeme, že by sme sa tu ako idioti proste, že sa stávame za človeka, ktorý dlží štátu 10 tisíc eur na to, že neplatí ja neviem, výživné. No a zveš, kde sa to stalo? No zase na tom slobodnom vysielači medzi tými bláznami. Vieš, že v konečnom dôsledku, čo je na tomto strašné, je to, že fakt je jeden. Martin týmto, čo robí, nedosiahne absolútne nič. Len to, čo sa mu momentálne podarilo, je zase raz prispieť k tomu, že očiernil meno tohto rádia. A to je tá no, najväčšia tomu ja chyba. rozumiem, ale ja by som to ako meno rádia zase až tak nejak extrémne neriešil, lebo ke, keď už e, pár hodín po spustení dostal nálepku nacistické a tak, tak no, ako, hej, no. čo vieš, hej, ale a, e, čo, čo je taký principiálny problém, že on sa ale ako fatálne spredneveril voči e, duchu toho rádia, keď sa raz volá slobodný vysielač a pokiaľ máš, jak Nora hovorí, dve mozgové bunky a vieš teda, že s každou slobodou je nevyhnutne zviazaná nejaká zodpovednosť a on chce mať iba tie ako slobody, alebo dá sa povedať e, presnejšie, aby som bol e, úplne e, konkrétny, nejakú svoju vôľu, ale nechce, nechce za to niesť reálnu zodpovednosť, alebo naopak, alebo ešte horšie teda, že zhaduje tú zodpovednosť na, na niekoho iného, kto nemal podiel na tom jeho slobodnom rozhodnutí, alebo dokonca na, ho odrádzalo toho. Čiže, čiže presne opačné. No tak eh, to je, to, to je, ja neviem, to je asi také, jak, <laughs> no, nechcem zase niekoho uraziť, ale jak, jak Noro pri inej príležitosti hovoril, že, že to je asi ako nachytať pápeža s tým, ako eh, súloží s nejakým malým dieťaťom. Dobrý ne? Hm, príklad, Takže... dobrý príklad si vybral, iste tomu rozumie v tejto chvíli už každý, čo si chcel povedať. Dobre, Martin, počúvaj takto, povedal si názor, a ďakujeme ti zaň, dáme priestor ďalším poslucháčom, dobre? Jasné. Dobre, Noro, chceš k tomu Ďakujem. niečo? No, nie, veď ako Dobre. Marian, to, Marian to v podstate, v podstate to, to vystihol. Problém je ešte aj ten, že ja som sa s týmto Martinom o tomto, o tomto veľakrát bavil. Ale veď, to sme a, sa všetci. A mm, ja... Mne to takto, posluchači, tak Vidí ma tu Borisa, videl ma tu a Peťo Kršia, keď som, ja, ja som tu v papučiach, v teplákoch a v tričku som sem dobehol, pretože mňa už tiež unavuje, že si kde kto z poslucháčov bude obtierať hubu o rádio, o nás a neviete o tom absolútne nič, a čo, čo sa tu dialo. A keď sa tu nehovorilo o tom, ja som sa veď toho 16. ja som tu sedel a keď si to vypočujete, a tá otázka tu bola <laughs> prečítaná, kým ja som tu ešte bol a ja som sa k tomuto absolútne, nie, ja som ani slovo k tomuto nepovedal. Hej. A proste toto bola, bola interná záležitosť, Hej, poslucháči s tým nemali nič spoločné. Poslucháčov do toho zatiaľ Martin týmto, že o, teraz vy rozhodnete o tom, či nerozhodne. Keby ste sa na hlavu všetci postavili aj so mnou na čele, tak e, to Martina z, tej, z toho väzenia nepustia. Rozumiete? Ako veď trošku uvažujte. Tak dobre, treba, to je jak keď, no už jedno, že čo teraz, proste bojuješ, treba pozbierať ranených, zakopať mŕtvych, vstať aj zase. A on bude musieť si ten rok odsedieť a bude musieť sa pozrieť na ten svoj život, bude sa musieť hm. pozrieť deťom do očí a bude sa musieť rozhodnúť, že či bude bojovať proti systému, hej, a popri tom teda na to nedoplatia jeho deti, hej, alebo nie. No a keď nie, no tak pôjde asi zase sedieť. No tak ako, hmm. veď, my eh, sme dospelí ľudia, veď, veď trošku uvažujte, prosím vás. A tieto emotívne, kde aké, ako, ako fajn, dobre, ja, ja, ja som, ale zase sa pýtam tých žien, ktoré ho tak eh, obraňujú Čak príďte sem, ja vám každej urobím tri deti oh. jej, a nebudem vám platiť. no, frajer. Aký, aký, aký, aký, frajer do mikrofónu. Aké budete bojovničky a... potom. Viete, veď, veď sa zamyslíte nad tým, že o tie deti sa ale niekto staral tie roky zatiaľ. Veď už sa nad tým zamyslíte. A ja tu jeho, jeho bývalú manželku samozrejme nepoznám, ale ale od, ja, ja som toho chlapca to videl, ako ten chlapec bol úplne, ako, úplne v poriadku, takže niekto sa o neho musel Jasné. starať. No. A navyše, že a ja som to vlastne hovoril aj v úvode, prečo som túto reláciu nechcel robiť. Ja som naozaj hlboko presvedčený, že toto všetko, čo sa okolo Martina spustilo, mu nepomáha. Nepomáha mu to publikum, ktoré ste okolo neho vytvorili, nepomáhajú mu listy, v ktorých mi ho hecujete, či už aby prestál, alebo aby vydržal, alebo čokoľvek. Proste ja si myslím, že v tejto chvíli by bolo úplne najideálnejšie. To môj názor, nemusíte s ním súhlasiť. Nechať Martina na pokoji. Pochopí, prežije, zoberie zodpovednosť za svoje činy, po roku sa vráti, bude žiť, bude normálny a môže fungovať ďalej. Toto nemá význam, čo sa tu okolo neho spustilo, nemá význam toto hecovať. V konečnom dôsledku mu toto všetko len škodí, pretože si viem predstaviť, že vďaka tomuto, čo on sám rozbehol, je teraz zbytočne pod obrovským tlakom. To je jemu samému to v tejto chvíli naozaj nejakým spôsobom nepomáha. Chcel by som prečítať jeden mail, lebo to je dobre, že vlastne napísal Marek tieto otázky, lebo k tomu som sa ešte k jednému chcel vyjadriť a dostať. Píše, že zdravím, bolo Ma- zrejme... Marek Sprešova. Marek. Že bolo zrejme, neviem, počkaj. To... Určite, keď je viac otázok. Hej, hej, hej. No. Zdravím bolo zrejme povedané všetko. Relácií s Martinom som si vypočul dokopy asi zo 10. Niektoré jeho relácie boli v pohode, ale boli aj také, ktoré sa mi niecokom pozdávali. Čo sa týka jeho rozhodnutia, ja ako slobodný človek vravím, že je to nezodpovedné, keď si niekto narobí deti a o tie sa nechce postarať. Ja si tiež myslím svoje o celom tomto našom súdnom systéme, no bohužiaľ e, iná inštitúcia ako súd tu neexistuje, existovať asi nebude v tomto absurdistane. Ale má dve politicky nekorektné otázky, čiste hypoteticky. Ak to Martin vo väzení neprežije, lebo hladovka, je ohraničená určitým časom, pokiaľ mám správne info, tak ste mu potom ochotní ísť na prípadný pohreb, ako sa zachováte, či už Peter Noro, alebo ty, Boris. Chceš na to, Noro, odpovedať? No, veľmi nerád by som šiel Martinovi na pohreb a myslím si, že e, nech už mu prepína hociako a nech mi toto odpustí, tak asi tak snáď mu nebude prepínať, aby, aby zomrel. Mm. A, No ale keby sa to tak čisto hypoteticky stalo, tak samozrejme, že by som šiel. No ja sa k týmto témam vyjadrovať nebudem, pretože ja jednoducho si osobne nemyslím, že Martin zomrie a že to zájde až takto ďaleko. To, čo ma v tomto názore utvrdzuje, je rozhovor, za ktorý chcem pochváliť Martina Daňa. On robil vlastne rozhovor s Leopoldom Štifelom, to je vedúci zdravotník vo väzení, nebolo napísané v akom, ale skrátka vo väzení. Teraz nás zbytočne voláte, nebudem dvíhať telefóny, lebo chcem pustiť krátky úryvok rozhovoru ktorý robil teda Martin Daňov s týmto pánom Štifelom, vedúcim zdravotníkom vo väznici a bavili sa práve na tému hladovky, že či to má nejaký význam a tak. A ja som vystrihol krátku časť tohto ich rozhovoru, kde teda sa vyjadrujú k tomu, že či môže človek nakoniec e, zomrieť vo väzení na hladovku alebo nie. Tak teraz vám ten zvuk pustím. V podstate vyhlásiš hľadovku. No. Hej, oni sa budú brať na ošetrov. No. Doktor povie, viete čo, klesla vám, klesla vám hladina cukru v krvi, alebo vaša hmotnosť klesla pod určitú hranicu, musím vás previesť do trečina. Ale ty to odmietneš, ty povieš, že ty nechceš. Ano. Ono to tam odnesú, ano. oni ťa tam musia odnesť ano. na ošetrov. Ale ty v tom svojom zázname podpísať, že odmetaš ošetrenie. Oni počkajú, nemôžu s ním nič robiť, nemôžeš mu zavolať ani SZP, nič, preto lebo on všetko odmieta. Ale zase nemôžeš nehať umrieť. To znamená, že čaká sa, až odpadne, keď odpadne, tak sa zavolá doktorovi alebo ona, a to už väčšinou sa čaká, lebo treba sa vetrovať treba Spojtinker, keď držal, tak sa čakalo, kedy ona. Na, na silu ho nikto nemôže robiť, ano. lebo je to jeho ústavné právo, ako zákonom stanovené, že môžeš držať hladovku, môžeš vyjadrovať nejaké ono ale nikde nie je napísané, že ste niečo dosiahli. No, že no, no, no, to je to ten systém. Ne, to sa nedá. Lebo hovorím, to berte tak, že každý jeden do jebase je nespravodlivo zavretý. No. Nikto nepovie, že ja som to spravodlivo. Tak. Každý povie, že ja som to nespravodlivo a no. každý bude vymýšľať na to. A teraz záleží sa, kde je, s kým je a akí debili sú tam, čo na to nahovorí. No, no, no. A keď ona to nahovorí a povedia, no jeho sa držla do však ono vyhrá, no. že tak, no. vieš, keď je nejak keď no, je slabší. Väčšinou iba sám sebe poškodí, no. Mhm. Poškodí si zdravie, v podstate stupnú náklady, lebo mhm. to musí zaplatiť. Áno. Tie prevozy, no, ošetrovnú neplatí, v podstate v tom, v tom má nárok, hej, akože pokiaľ drží hladovku, ale prevozy a infúzie a takéto potom všetko vradí. Čiže on potom, ak úplne do toho bezvedomia, dajme tomu, tak tedy mm. vlastne nadopujú tými ne, infúziami. Nie, oni ho jednoducho prevezú do Trenčína a lekár rozhodne môžu mu po ceste dať infúziu. No, no, no. Ak je ten jeho strav e, moc vážny, no. že by rozhodol, že skolabuje alebo čo, tak sa zoberú defibrilátor, zoberú doktora, no. zoberú sestričku, dneska tie samotky majú tak no. vybavené, ja tak normálna ona. A keby bolo ozaj ešte, že ja neviem, by do toho Trenčína nemal dojsť. Mm. Tak ho prevezú do najbližšej nemocnice, na tam ho stráže. Mm. Takže vážení no. poslucháči, počuli ste rozhovor Martina Daňa s ošetrovateľom vo vezení. Skrátka a dobré, tí, ktorí sa bojíte o Martinov život, platí z toho, čo sme vypočuli, si zásada taká, že keď Martin odmietne jesť, nikto s tým nič nemôže urobiť, keď odmietne pichnúť infúziu, tiež s tým nikto nič nemôže urobiť, v tej chvíli sa už môže jediné čakať na to, kým Martin odpadne, skolabuje a potom mu tú infúziu dajú bez toho, aby sa ho pýtali, či si to on praje alebo nie. Čiže... Ja by som sa chcel spýtať, lebo ako toto je pravda, poslucháčov a ktorých ktoré vykrikujete, že, že tam zomrem. <clears throat> Keby ste vy boli a, ministrom spravodlivosti, tak by, by ste si tam nechali niekoho <laughs> zomrieť. Ako, čiste logicky sa nad tým zamyslíte, či by ste tam nechali toho človeka zomrieť. No ja si to tiež vieš, tak predstavujem, že akože, kto si zoberie na svedomie smrť človeka od hladu vo vezení. Hm. Zviem predstaviť, že jednoducho... Keď za neho a, a, teraz, že, štát. a teraz ako št... pozrieme sa na štatistiky, však pozrite si to, koľko ľudí tu od hladu vo vezení zomrelo za posledné, ja neviem, 5-10 rokov. No. Už ako dobre, však veď sa bojme, veď ho ľutujme, aj všetko ostatné, samozrejme mysliac na to, že si za toto môže sám, nie ste za to zodpovední, ani za jeho poškodenie zdravia, ani za prípadnú smrť, ani za nič. Vy naozaj zodpovední ani my nie ste. Nikto z nás. Zodpovedný je sám. Ale naozaj skúsme, ak sa dá, oddeliť pocity, emócie, domnienky a naše nálady a všetko možné od faktov. A teraz vám hovorím, aký je fakt. Fakt je taký, že Martin skôr alebo neskôr, ak bude v tomto pokračovať, dojde do stavu, že skolabuje a bude mu násilím pichnutá infúzia, nebude sa ho nikto pýtať. A je celkom možné, ja si to ja teraz už fabulujem, ja neviem, kde všade skončí, možno skončí na psychiatrii za to, že sa chce zabiť, ja neviem, čo sa stane, ale viem si predstaviť, že nikto si nelajsne, nikto, nikto si nezoberá na zodpovednosť smrť človeka od hladu. Vo väzení. Bude sa robiť všetko preto, áno, Keby bol mimo väzenia, tak si viem predstaviť, že už dávno by bol mŕtvy, ale vo väzení to celkom možné nie je, si myslím. A vychádzam z toho, čo povedal v tejto chvíli v rozhovore s Martinom Daňom, ošetrovateľ z väznice. Takže naozaj trošku ako v tomto, že Martin zomiera, zomrie, ako trošku naozaj uberte a, a reálne sa na to pozerajte a nie tuto vyplakávať a, a báť sa, že už zajtra ide zomrieť. No, v najhoršom prípade zrejme skolabuje. To ale neznamená, to vám povie každý lekár, to neznamená, že Martin si týmto nepoškodí zdravie. Že si nepoškodí týmto psychiku, je to vysoko možné, ale znova opakujem, ani vy, ani my tu v Slobodnom vysielači za to nejakým spôsobom nenesieme zodpovednosť. Príjemný dobrý večer. Já vám přeju dobrý večer. Martin Bem z Prahy. E, mám tady několik otázek, na které bych se rád zeptal. Nech se páči. Jestli je to možné. No je, nech se páči, pýtajte se jsem se chtěl zeptat, eh, pokuším se objektivně, bez emocí, tak jak si přejete. Eh, první otázka je, jestli jste věděli, kolik eh, Martin Urminský má, či měl peněz, nebo jaký měl, nebo má příjem. Nie, nevedeli, nikdy nám o tom nehovoril. Dobře, děkuji. druhá otázka. jak víte, že nechtěl alimenty platit? já měl dosud totiž informace, že platit chtěl, ale nemohl, jelikož mu to nebylo umožněno. Chtěl prý splácet jinak. Jinak, co znamená jinak? Eh, to nevím, jsme ne, slyšeli, to, že jinak. Na to si jste slyšeli a nevíte, jako jinak. Eh, nevím, jak jinak. Hmm, Údajne tak... pouze inak som no, slyšel. No, tak to je taká otázka, viete, na vode postavená, neviem vám na ňu odpovedať. Pokiaľ máte pouze inak, tak vám na to neviem odpovedať. Neviem, Noro, ty dobře, vieš? Dobře. Neviem, neviem, neviem. Hm. Dobře, nevadí, zkusím další. Eh, jak víte, že třeba Martina Urminského jeho žena nepoužila jen na to, aby z ní mohla tahat peníze kvůli dětem. Víte třeba, na čem jich tak skončil? E, co třeba, jestli nepočítal s tím, že spolu budou, ale pak se něco změnilo a on musí místo rodiny platit? To je možné, ale stále to e, z neho nezmýva zodpovednosť, aby sa o tie deti starala. Jako, je to možné, ale... ale, ale ja nevrajím, že my, teraz, my to nevidíme. Ešte ja vám mám otázku na vás. To, čo chcete teraz odo mňa, aby ja som tu v relácii riešil ich osobný vzťah aby ja som zisťoval, aká je jeho žena, aká nebola jeho žena, mám si ich sem oboch zavolať a máme tu prepierať špinavé prádlo, aby sme to zistili? Ne, ne, ne, ne, ne ja sa vás ja pýtam. Osobne, ja si tady osobně totiž myslím, že uh vy se v podstatě vyjadřujete o Martinovi a on nemůže ani protiargumentovat. Jo? Není ve studiu, nemůže na to nic říct. Martin urobil, dobre, fajn. Dobre, Martin urobil reláciu, eh, v ktorej tiež nebola protistrana. To vám vadí, alebo nie? nerozumiem. Na túto tému on urobil Martin reláciu. urobil na túto tému svoju vlastnú reláciu, do ktorej sa neunúval pozvať, pozvať si protistranu. Vadí vám to? Uh, áno, vadí. No tak potom fajn. Tak ani teraz tu nie je protistrana. Eh, Dobre, a posledná A viete, otázka... a ešte okrem toho vám chcem povedať, že ako teraz je dosť komplikované dostať Martina k mikrofónu, to podľa mňa celkom chápete, že ja keďže je zavretý vo vezení, tak ja jednoducho dnes neviem s ním komunikovať. No ale no. takto, pokiaľ, pokiaľ v, tento poslucháč eh, mierí na to, že eh, nikto nechcel túto reláciu tu robiť, táto relácia bola v, vlastne vynútená týmito poslucháčmi, ktorí si myslia, že on boje týmto proti systému, takže uh, tu, nebolo, tu nebol od nás teraz nejaký, <clears throat> nejakým spôsobom nejaká chuť, že my to ideme urobiť a ideme mu naložiť. Nikto to nechcel robiť, každý sa tomu bránil. Hej. Ale keď už sme boli dotlačení do kúta, tak ja vravím, že ja som sem v papučiach pribehol z domu, pretože akože, no, tiež nenechám na to rádio proste kidať, len preto, že niekto nemá informácie. No ne, no, tak ja sa snažím no. byť práve objektívny, jo, pretože Ja práve... v poriadku, to, Jo, takže, a poslední otázku jde, jestli, jestli by neměl jít třeba o princip, jo, že vlastně Martin se chce nějakým způsobem bránit, třeba to jinak, znamenalo, že nechce ty elementy platit penězi, ale třeba vlastní prací, jo nebo něco takového. No, ale já ja som ho, vy jste mě nepočúvali, já jsem se s ním o tomto bavil. Já jsem hovoril, však jim nedávaj peněze, však jim daj vetrovku, topánky, zošit do školy. Hej, a on mi na to odpovedal, že oni majú všetko, čo potrebujú. No ne, tady nejde o to, aby jim dal něco hmotného on, ale aby si to mohl někde odpracovat. Jo, aby, ty, aby on šel třeba někam pracovat, já nevím, třeba i společ, eh, veřejně prospěšné práce, třeba na 8 hodin denně a ty peníze místo jemu, tak by šli třeba jeho ženě, jo, jestli nejde o to třeba. No dobré, ale to zase my s tím nic neurobíme, lebo je, ten soud, eh, či už na to prihliadol alebo neprihliadol, to ja, ja ako neviem, ale my, my s týmto nevieme nič urobiť. No Martin právě tvrdí, že tohle to chtěl něco takového dělat, nejspíš teda. No a súd mu to nedovolil. A... Prosím? A súd mu to nedovolil. Tak, tak. Súd na to nepristúpil. No však dobre, no ale teraz ako... Mm. No ale není, někde jsem se dozvěděl, nevím, to teda je to názor, uh, že ve slovenskej ústavě snad není psáno něco, že se musí platit dlženie penězi, ne? No a já ja jsem v úvode této relácie, vy ste ho počúvali od začiatku? Či nie? Pardon, ešte jednou. Ja či, či ste túto reláciu počúvali od začiatku? Od začiatku ne, až na no. základe no, nejakých... Bude asi tiež zrejme chyba, lebo ja som vám hovoril v úvode tejto relácie, alebo kde si v jej úvodnej časti, že ja som sa s Martinom o tomto bavil niekoľkokrát. A pýtal som sa ho, posielaš peniaze? Nie, neposielam. Fajn, tak mu vravím. Dobre, však dobre, keď peniaze odmietáš, tak sa ťa pýtam, posielal si domov za vlečku jedla každý mesiac pre decka, alebo za vlečku oblečenia, alebo za vlečku iných dôležitých vecí pre život, ktoré tie deti skrátka potrebujú na to som dostal odpoveď, že nie. Odpoveď, ako ho robí, hovorí Norbert, bola, deti majú všetko zabezpečené. A ja som mu na to odpovedal, áno, majú, lebo to zabezpečuje tvoja ex-manželka, nie ty. Čiže ani peniaze, ani oblečenie, ani jedlo, ani nič. Ak teda neberiete do úvahy, tam to ma môžete na to chytať samozrejme, lebo Martin tvrdí, že deti naučil loviť ryby, zbierať hryby, e, poznávať bylinky a toto tvrdí, že im stačí na ich život. Ja tvrdím, že nie. Ak je toto pre vás dostatočné, e, dostatočná kompenzácia za výživné, potom je to v poriadku, ale pre mňa nie je. Ja tvrdím, že deti nemôžu e, loviť ryby v zime, vysekať dieru do ľadu a potom predávať ryby, aby mali na školský výlet. Podľa mňa je toto nepoužiteľná teória. No, to som hovoril v úvode relácie. Dobře, proto já se právě ptám, jo, protože uh, on třeba, uh, jak říká, že chtěl platit jinak než penězi. No, viete, on veľa vecí chcel, ale realita bola iná, no. To je ten problém, že on síce chcel, ale bolo to takto. Jasne, realita bola iná no. práve pretože mu to třeba nemuselo byť umožnené. No, alebo třeba preto, lebo to nerobil. Len to proste logicky nerobil. Keď som sa ho spýtal, že či posielal... Tú dostať. No, a, keď som sa ho, no, a keď som sa ho pýtal, že či teda e, plní nemonetárne teda túto povinnosť, tak povedal, že nie. No tak viete, no tak keď nie ani tak, ani tak, tak teraz ideme hľadať ešte ďalší spôsob, ako ho z toho vyviníme a ospravedlníme. Hm. Neviem, teraz ako čo, toto má byť... Víte, to má být... Tady jde o takový ten princip, jo, protože co jsem slyšel uh, nějaké ty uh, odposlechy z toho soudu, nebo odkud to bylo, tak on vlastně jediný, co tam mohl vyjádřit, je nějaká svoje věta, nikdo na to nebral ohled, jo, nemohl se nějak pořádně brániť a tak dále. Jo. Čili vlastne nešlo ani o plnohodnotný soud. No ale tak on na súde tvrdil okrem iného, že teda neuznáva monetárny systém. A teraz sa vás pýtam, mal to súd zobrať do úvahy? Podľa vás? Že neuznáva monetárny ano, systém? Áno. Jo, tak to je těžká otázka. No tak mi zkuste na ňu odpovedať. Tohle to na to asi nemusí odpovídat soud, ale eh, tam už je potřeba použít nějaké relevantní argumenty a ten soud údajně neodpovídal v podstatě na nic. Jo. No ale tak podle vás, teraz vy voláte se, máte otázky, tak sa vás Mám teraz otázky. pýtam, že, že podľa vás, keď Martin vyťahol ako jeden z argumentov, že teda pred súdom, že preto neposiela peniaze deťom, lebo neuznáva monetárny systém, podľa vás, mal na toto súd prihliadnúť? pardon, ešte jednou mi to řeknete, ja vás spotne slyším strašne. Že eh, či mal súd prihliadnúť na to, keď Martin povedal pred súdom, že on neposiela peniaze deťom preto, lebo neuznáva monetárny systém, či tento ne, argument tak, eh, podľa vás mal súd prijať? To je podľa mňa jednoduchá jeho, otázka, že skúste odpovedať. Je to, no. je to jeho víra, jo? je to jeho víra, ktorú nikto neuznáva. No a podľa vás teda na túto vieru malo byť prihliadané? No tak eh, vzhledem k tomu, že jsou církve třeba chráněné nějakým způsobem státem a jiné víry jsou chráněné, mm-hmm. tak eh, on má třeba taky nějakou víru, tak <laughs> proč by nemohl být, eh, Dobre. proč by o tam taky nedal diskutovat. Teda? Dobre, ja, ja se vás pýtam takto, keď ja teraz jako nevěřím v to, čo Martin hlása o peniazoch, a od vás si požičiam napríklad 100 tisíc korún, ale za, za dva týždne ja začnem veriť tomu, čo Martin hovorí a ja vám nevrátim tie prachy a dáte ma na súd, a ja poviem súdu, že no ale ja neverím už v monetárny systém, lebo Urmínsky ma presvedčil. Bude sa vám to pozdávať, akože je to OK? Ne, to sa mi samozrejme líbiť nebude, ale bych v první <laughs> peniaze nepúčia. nepůjčil. Jasne, že vás, vám sa to už nelíbí, keď na to máte doplatiť vy. No Viete, to je no. väčšina ne? takých ľudí, že keď a, majú nezduch... tu, sú, tu, sú, tu no. sa bavíme o tom, a to je jedno, toto všetko je super a ja, ja berem ako, že voláte a ja si toho naozaj vážim, ale treba ne, sa ja vrátiť na ten... Na, ja, podrite ja. sa, musíme sa vrátiť na ten úplne úplne, zač- úplne na, to, na to gro problému. Odnášajú si to decka. Rozumiete, nevinné decka. Jeho Rozumiem. problém so systémom je jeho... A ja mám problém so systémom a väčšina, väčšina ľudí tu v rádiu má problém so systémom strašne veľký. Ale naše deti, my robíme všetko preto, aby naši deti si toto neodniesli, naše problémy so systémom. Rozumiete? Víte co, tady práve nastáva tá otázka, ja samozrejme súhlasím s tým, že si to odnáší tie decka nejvíc, to je logický, ale tady zase se prostě vracíme k té otázce, jestli třeba Martin s tou ženou s těmi dětmi nechtěl být v první řadě. No to my Jak nevieme, víte, toto, my toto nevieme samozrejme. No práve, no. tak... Eh, no ale ja sa vás na to pýtam, že čo od nás chcete, aby my sme teraz tu eh, dotiahli jeho ženu a Martina za vlasy, tu sa posadte a prepierajte špinavé prádlo, aby sme to zistili. Viete, že pýta ne, sa vás... No ale teraz počkajte, teraz chvíľu počkajte. Kladiete otázky, a ja vám len hovorím, že, tá, že na zodpovedanie týchto otázok neexistuje spôsob, ako vám ich máme zodpovedať. Tak mi ich prosím vás neklaďte, lebo ja vám neviem na túto otázku zodpovedať a nepoznám relevantný spôsob, ako by som do budúcna na túto otázku zodpovedať mohol. Ak by no jeho žena, ak by jeho žena bola ochotná prísť do tejto relácie, tak ju sem pozveme. Ak by Martin bol ochotný a schopný a možný, ako dnes nie, lebo je vo vezení, sem prísť a prepiať špinavé prádlo pred poslucháčmi, tak im to umožním, ale v tejto chvíli to nie je možné, lebo jeho žena samozrejme nemá ochotu tu vystupovať, už má dosť, dosť problémov takže, aj bez takže, toho. Eh, dobře, a když tedy nevíte, jak to bylo, když neznáte ty odpovědi, tak si myslíte, že je správné se o něm takto vyjadřovat? Keď nevieme, čo ako bolo, že či mal ženu rád alebo nie? No, čo, no eh, čo, no počkajte, čo mení, čo mení to, čo mení na veci to, aký mal vzťah Martin k žene, čo to mení na fakte, že neplatil výživné? Na toto sa pýtam. No o tom to nemění možná nic, že neplatil výživné, to je fakt, no. ale spíš o něm mluvit takovým stylem, jakým o něm mluvíte, jo. Jak třeba můžete vědět, že on to nechtěl platit uh, a že se dostat, prostě jak víte, z jakého důvodu se mohl dostat do stavu, do jakého se dostal a podobně. A ja vám doporučujem, lebo naozaj už je, už je 11 hodín. Vypočujte si reláciu od začiatku, lebo my sme veľa vecí tu povedali, ktoré, na ktoré sa vy pýtate. Ako, tieto veci boli tu vysvetlené. Ja, ja, ja si to poslechnu celé, až bude nahrávka. No. Mi o to, ja som prostě na základe nejakých textů se na vás obrátil, chvilku som to poslouchal, tak volám a ptám sa. Ja sa jenom ptám, ja neříkám, kde je chyba, nebo jestli je nejaká chyba. Jo, ja sa jenom snažím objektívne zistiť, na jaký strane je tá no, pravda. Vy, vidia, no pýtate sa, že ako vieme, že neplatil? No tak, že neplatil. Ako vieme, že nechcel platiť? No takto vieme, že nechcel platiť, že neposielal peniaze rodine a neposielal ani nemonetárne plnenie, teda ani jedlo, ani oblačenie on nechtěl platit nebo nemohl platit. A čo znamená nemohl jo? platit? Že čo? To, to znamená, že třeba neměl dostatek peněz. No dobré, ale my máme nejaký, poč, počujte, my máme nejaký zákon, že dokonca aj bezdomovec, a niekto, kdo nemá robotu, musí zaplatiť, neviem, nejakých 30 eur mesačne. A teraz, dobre, máte možnosť s tým problém, že to je nespravodlivé, ale je to teraz podľa zákona tak. Tak sa vás pýtam, máme teraz nedodržiavať zákon? No to víte, že ne. No tak potom prečo mi tu hovoríte, že Martin nemohol platiť a teraz, ale keďže on nemohol platiť, tak on má právo nedodržiavať zákon? protože se dostáváme do takové schizofrenie. Jsou tady no lidi, no, okay. kteří prostě nemají peníze a nemůžou platit. Jo, třeba opravdu neměl peníze a nemohl platit. Áno, a ja vám, pre, vám preto hovorím, že vypočujte si reláciu od začiatku, lebo ja som to tam, ja som to vysvetloval, hej? Jo, mne, Dobre. to, mne to v podstate stačí, jo, ty odpovede. Ja vám děkuju. Aj my ďakujeme. <laughs> Majte sa. Hm? Ďakujem. Inak tu, tu som chcel jednu vec, alebo niečo, kašlem na to, nebude. Nie, nie, nie, to, to už nie je pre vás, to som chcel inú vec povedať. Majte sa do počutia. Majte sa. Ale nebudem s tým začínať, lebo to by bolo zase na samotnú reláciu a to nemá význam. Uh, uh, tak poďme na nejaké ešte maily, stihneme do konca relácie. uh, dobrý večer, som rád za túto reláciu, nemám čo k tomu povedať, len Noro a Boris úplne vystihli svoj názor, osobne trochu Martina poznám a mám dojem, keď zoberiem telefón, ešte mám dojem, že jeho správanie je dosť ovplyvnené pravidelnou konzumáciou marihuany. Nie som bojovník proti ani za marihuanu, nie som zástanca reči o tom, že je to neškodné, ale za ani toho, že je to treba zakazovať. Marihuana má určite vplyv na správanie a zmýšľanie ľudí od trha, od reality. Prajem pekný večer. Tomáš, dobrý večer niekomu, kto je na telefónnej linke. Halo, počujeme sa? Počujeme sa, halo. Áno, nech sa páči. Jano, čau. Jano, ty si dávno nevolal, inak už. No, len to je asi časom troška posunuté, lebo teda som počúval teraz toho e, Štiech, čo volal. Hmm. No mňa otázka zaujíma matematicky teraz, že 400 eur bolo určené, hmm. teraz dlží 10 tisíc, teraz je v base, neviem, či, či tam zarobí tých 400 eur za ten mhm. rok, tak to bude ďalšie 4 tisíc, 4800, ak počítam. Hmm. Hej? Príde, zase nebude mať tie peniaze, no a samozrejme, že keď nebude mať peniaze, e, zase ho zavrie, To je uh-huh. logické. Uh-huh. No áno, ale, ale ja si myslím, že eh, keď si, a ja som toto povedal, neviem, či si počúval, keď on si odsedí svoje a povedzme, či už tu v ráde alebo niekde inde, proste si nájde prácu a, a prestane s hlúpostiami o, o mne, systéme a začne si plniť tie povinnosti, tak ja si myslím, že ten súd na to prihľadne, že začal si plniť povinnosti a áno, pomaly si to áno. môže posplácať. Hej. Veď ako to áno. je logické. Áno, tak takýmto spôsobom, hej, že, že uvidí, že má snahu splácať a určite splátky, dajme tomu aj do konca života, že to bude splácať. No však to je jedno, však pokiaľ to štát suplo, tak on to potom bude vrácať štátu a, a, a to je celé. On to môže po 50 no. vrácať o postupke. A druhá otázka, ty si Noro veľmi dobre spomenul, že čo sa pohľ- pohľadu týka na teraz na jeho ženu a tých detí. Tak spisuje sa petícia za Hlinského, um, no a tak sa môže spisovať petícia takisto aj za tú ženu. No aj za tie deti no, hlavne. No. Ja, len, ja vám <laughs> len poviem takú vec, ja som, ja som slúbil, že sa do týchto vecí starať nebudem, ale jednu vec poviem aj tebe, áno, aj poslucháčom. Jeho žena, tá už je posledná, ktorá ešte chce nejaké petície, a tá, je, tá je z tohto všetkého, čo sa okolo deje, tak nešťastná, že si to nevieš ani len predstaviť. Pretože, pretože no. jednoducho toto, toto, čo Martin spustil, toto, na čo sa niektorí poslucháči chytili a čo dorábajú, že posielajú jeho synom proste podpisovať petície a takéto veci, to si predstav, čo tá žena teraz prežíva. A nech je, aká je. Ja teraz neviem, či je dobrá, či je zlá, či je slušná, či je neslušná, či je spravodlivá, či je nespravodlivá. Ja neviem, aká je, len si viem predstaviť, že toto ju extrémne zaťažuje. Čo Martin spravil, čo poslucháči dorábajú. Takže pred, len to som chcel povedať, že ona by sa určite nepotešila ešte ďalšej petícii za ňu, vieš. Ako ona chcela mať od tohto všetkého už pokoj, a teraz ja proste Martin to... Ako bol matematicko-logický. Hej. Ja to neberiem ako, že pocitov emocionálnych, kto čo prežíva. Že takisto je petícia za jedného, tak môže byť petícia aj za druhého. Hm. Ani jedna, ani druhá nikomu nepomôže. Ale, ale ukončím to teda emocionálne. Ja keby som ešte takto riešil túto situáciu ešte pred rokom, tak ja by som tú ženu navštívil a snažil sa jej pomôcť. Prípadne, keby sme si aj rozumeli, že by som aj si ju zobral. Toto je, toto je akože moje riešenie. Tak ďakujeme Dobre, za ne. Ďakujem. Ja som... No, Maj sa pekne, áno, a ďakujeme, že si sa ozval po dlhej dobe. Ja som zachytil aj hnev proste mnohých ľudí, hlavne chlapí, na toto reagovali, keď mi SMS-ky písali, aj, aj, aj maily. Ako reagovali? Chlapi sú nahnevaní, hlavne teda tí, ktorí majú túto osobnú skúsenosť, že povedzme sa rozviedli so ženou a musia platiť mm. výživné, že teraz ti napíše mail. Tak Dori ti tam naraz, tak ja som sa obracal, ako som vedel, aby som proste výživné zaplatil, lebo mm. som to bral ako zodpovednosť svoju. Hej? Mal som dve roboty, hľadal som, čo sa dalo, aby som to proste si... A teraz ja tu budem počúvať nejakého proste človeka, ktorý ma tu presvedča o tom, ako on nemusí platiť. Hej? Mm. A to je vlastne aj odpoveď tomu poslucháčovi z Českej republiky, že možná má Martin nemohol a ne, nedalo sa, tak viete, že no vysvetlite to chlapovi, ktorý tiež proste hľadal si dve, tri roboty, aby, aby proste mal na to, aby, aby nejakým spôsobom tieto veci zaplanzil, lebo sa k tomu postavil zodpovedne lebo sa postavil zodpovedne k tomu, že si dobrovoľne proste spravil dieťa a teraz prebral za to dieťa zodpovednosť. Ja si celkom presne neviem predstaviť, ako by znova to poviem a už, už naozaj končíme, neviem si celkom predstaviť svet, spoločnosť, kde teda dôvod, že, že momentálne ja nemám robotu, tak ja proste neplatím a ne, ne, nechajte ma na pokoj. Neviem si to celkom predstaviť, lebo v takejto spoločnosti by zrazu mohlo ostať bez roboty, aspoň teda na papiere mhm. fiktívne, obrovské množstvo chlapov, ktorí by sa takýmto spôsobom vyhli plateniu výživného. A pýtam sa už bez odpovede, ako by ste chceli tomuto zabrániť, že zrazu máte v štáte polovicu neplatičov, ktorí proste sú neplatiči preto, lebo nemajú peniaze, ale vám na čierno kde kade robia. Možno práve preto vznikol ten zákon, že či ste bezdomovec, či máte, či nemáte, keď ste si spravili dobrovoľne deti, tak minimálne 30 eur na jedno dieťa musíte zaplatiť. Možno sa vám to zdá nespravodlivé, ale keby to takto nefungovalo, tak vravím, že máte na druhej strane riziko, že tu máte za chvíľu plno otcov rozvedených, ktorí zrazu nemajú... Nespravodlivé v akom zmysle, že a že chcel by som ťa vidieť z tých 30 eur, to, to dieťa uživiť. No, mesiac, tak to by vieš. som chcel vidieť aj ja, vieš, no. že keď, keď ti ide jedno z detí, povedzme, na strednú školu a musíš zaplatiť 300 eur len za neho, tak by som chcel vidieť, ako vyživíš 3 deti hm. zo 400 mhm. eur. No. Dobre, povedali sme, čo bolo dôležité, čo sme považovali za dôležité povedať a vy si na základe tejto relácie urobte názor, aký chcete, aj na kauzu, aj na podpisovanie petície. Ja za seba, znova to opakujem, Boris Koroni, hovorím nasledovné. Pre mňa kauza Martin Urmínsky touto reláciou skončila. Ja sa k tejto kauze viacej v slobodnom vysielači vyjadrovať nebudem. Ak chcete ďalej v týchto reláciách pokračovať, lámte na to kolegov, ja k tejto kauze už viac povedať nemám čo. Majte sa pekne do počutia, lúči sa s vami Boris Koroni. A Norbert Lichtner. Dobrú noc. Topo. znamenej na dne a jako kulsán už koutě kam dál, no řekněte kam. Před sebou utíkat těžko se kamkoliv dá. Nejtěžší noci jsou pod střechou hvězd, když domů se nechce, když se necháš svést sám sebou a co si si namlouváš a namluvy dáš. I kámen se ustrne, ale musí mít proč, že řeky prout vrátíš, když důvod je. I sníh slunci padá, když rozhodne na nebi Bůh. Jen příčina následkem věci má být a vědomí že není nic než žít a že život je jen na chvíli půjčený milostný dar. Ne hněv nebo závist, ani jiné z těch slov, ani touhy, co navíc chce k životu mít. Ani láska, ta není důvodem odejít z cest, Kdo v poledním žáru hledá hojivý stín, ať vykřičí napřed řeku svých vlastních vin a pak obrátí ke hvězdám pokorně dlaně dlán. A poprosí mlčky to kdekoliv jde, v chrámech jim svádí to k divadlu vést. Ať poprosí člověka jménem kmenem pravdy a svým. A ať snese pokání po samý kraj, to víra je svědomí a svědomí ráj. A nikdo není čistý, jen někteří lidé snad mý. Mé hněv nebo závist, ani jeden z těch slov, ani touhy, co navíc chceš k životu mít. Ani láska, ta není důvodem víc cest. Kdo v poledním žáru hledá hodivý stín, ať vykřičí napřed k řeku svých vlastních vin a pak obrátí ke hvězdám pokorně udlaně vlád.